Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esport 97. Temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball del control de so d'Arturo Delgado, vos parla, com cada nit, Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar per la 97.7 de la FM, aplicació per a dispositius mòbils d'Android, d'Apple i en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, i en la web, la 977.com. Mm, a més que podeu, com sempre, opinar en el nostre Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit, 97 sempre en número, en xifra. Si vostè tenia alguna cosa que fer amb Peter Lim, que havia quedat amb ell, que sàpiga vostè que té compromís el manà de Singapur el dissabte 4 d'octubre a les 4 de la vesprada. Per què? Perquè eh, és la hora i la data en la qual la Lliga de Futbol Professional ha fixat l'enfrontament València-Atlético de Madrid de la setena jornada de Lliga en primera divisió, el dia en el qual Dani Parejo eh, va rebre el visatge de Peter Lim que era la seva intenció vindre a Mestalla per a aquest partit. En principi, un partit que tindrà tot. Tindrà, eh, si diu vol, una bona ratxa del València en la Lliga, tindrà eh, si diu vol, la possible reaparició, o ja estarà almenys teòricament, si es complixen els terminis eh, a disposició del seu entrenador eh, Álvaro Negredo i per tant eh, pot ser una vesprada molt bonica per al Magra de Singapur que això sí, li faran apurar molt el dinar perquè eh, a les 4 comença el partit i que de qualsevol manera és eh, en principi, com dèiem, la data fixada, el dia que ha de tindre Peter Lim marcat en un cercle roig al seu calendari per a acostar-se a l'estadi de Mestalla el eh, dia 4 a les 4 li ho han posat facilet. Més enllà d'aquesta circumstància, en eh, un cap de setmana <clears throat> en el qual no tenim futbol en primera divisió per paró de les seleccions, hi ha que contar i hi ha que dir que eh, l'actualitat del València ve molt marcada al voltant del nom de Paco Alcácer. Recordeu que a nit, a Esports 97 nit, ja us parlàvem de la intenció del València de retocar o de revisar el contracte de Paco Alcácer, i lògicament eh, és una de les prioritats que té eh, Francisco Joaquín Pérez Rufete quan torne de les vacances. Una volta torne de les vacances, que va agarrar-se ara uns dies després de la frenètica activitat en estos eh, dies d'estiu i, lògicament, fins a l'últim moment del mercat en eixa operació eh, sobre la bocina d'Álvaro Negredo, <clears throat> com dèiem, el nom de Paco Alcácer està en el primer plànol. En el primer plànol per què? Pues perquè ahir ja va debutar amb la selecció espanyola, Aixòs 24 minuts substituint Diego Costa en el minut 66 i precisament perquè Diego Costa, el davanter de la, del Chelsea, s'ha lesionat. I per tant, això deixa Paco Alcácer com a únic davanter pur del Bosque ha cridat Munir, el jugador del Barça, però com a davanter centre pur de referència, a hores d'ara la selecció espanyola només té Paco Alcácer de cara a aquest compromís, a aquest compromís perdó, dilluns en l'estadi del Llevant Unió Esportiva en la ciutat de València davant de Macedònia. Per tant, tot pinta per a que Alcácer poguera ser el davanter titular, seria el seu debut com a titular en la selecció espanyola en eh, ese compromís internacional. Dos partits i ell tocaria debutar. Esperem que amb èxit al davanter del València. Bueno, pues és un cap de setmana sense futbol en primera, com dèiem. No tenim cap equip de València en eh, la segona divisió A, però sí tenim dos equips de València. Tenim més, però tenim dos en la segona divisió B que són l'Huracán i el Mestalla. S'enfronten este cap de setmana i avui anem a dedicar los temps en la primera mitja hora del programa, en la part eh, que repassa l'actualitat del dia en vessant informativa. Crec que és un bon moment per a parlar d'Huracán i de Mestalla amb els seus entrenadors, amb Emerson Esteve i amb eh, Curro Torres i seran protagonistes a Cine Esports 97 nit a la 97.7 ràdio. Per tant, eh, com dèiem, moltes coses de les que parlar que anem a començar a desenrotllar ja Como siempre, repasando la actualidad del día en Six fotos. Peter Lim Compromise, compromís el disapte 4 octubre a las 4 de la vesprada. La liga de Fútbol Profesional ya fixat y se y i hora per al compromís pero al cual Lim digue que podría vindre a Mestalla, segons va dir Ir Dani Parejo. Dijo que pronto iba a estar aquí, que creía que, que el día que jugásemos contra el Atlético quizá pudiera, pudiera venir. Últim entrenament de la setmana on Rodrigo continua apretant per a plegar al partit contra l'Espanyol del proper diumenge. Eh, la, la lesión va, va de una forma normal, eh, ya estoy empezando a entrenar, seguiré con mi recuperación a ver si, si es posible que la semana que viene o el lunes o el martes ya me pueda, me pueda ir incorporando a los, a los entrenamientos con los demás roda de categoria en la persona de Paco Alcácer, que és debutant amb la selecció. El València vol millorar el contracte i sembla que s'acosta la titularitat del combinat nacional dilluns contra Macedònia, després que, de saber que s'ha lesionat el jugador del Chelsea, Diego Costa. Els nous també demanen calma, al igual que el director Rodas, avui José Luis Morales ha demanat tranquil·litat tot i el mal inici perquè encara queda molt per davant. Sabemos que a priori no eran rivales de nuestra liga y, y que tenemos que ir a muerte con los de nuestra liga. I en bàsquet demà, primer amistós de la pretemporada al coi davant Lucan Múrcia. És el primer partit per a mesurar les prestacions de la plantilla de Velimir Perasovic. Les 11 de la nit i 36 minuts. Agafem una miqueta d'aire i anem ja amb els temes que ens són molts en este Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio. Este fin de semana me escapo a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Sports 97 ni Manolo Montal. 97.7. Les eh, 11 i 37, com dèiem, el València Club de Futbol en eh, el dia d'avui ha rebut la comunicació oficial de la Lliga de Futbol eh, Professional eh, per a saber que el dissabte 4 d'octubre a les 4 de la vesprada la Lliga ha donat a conèixer els horaris de les jornades 7 i 8. Du, du, eh, jornada 7, dissabte a les 4, a les 4, València, Atleti de Madrid i jornada 8, diumenge a les 7, eh, perdó, diumenge 10 a les 5, Deportivo de la Coruña, València Club de Futbol. Eh, com dèiem, és el moment de que vostè no quede amb Peter Lim i perquè aquest dia i aquesta hora té un compromís. Segons va dir Parejo a, eh, a Valencia Play. Es la compra de Valencia para, para esto, para hacer un club, para competir con, con los mejores y la verdad es que él está muy, muy ilusionado y con muchas ganas de, de ver al Valencia entre, entre los mejores equipos de Europa. Dijo que pronto iba a estar aquí, que creía que, que el día que jugásemos contra el Atlético quizá pudiera, pudiera venir y, bueno, pues yo también le invité a, a que viniera para, para conocer a, al resto de la plantilla, al resto del cuerpo técnico y que la gente viese los compañeros la gente del club viese cómo, cómo era, porque al final la gente se va a quedar encantada cuando lo conozca. Bueno, pues ja està clar, que és el eh, dissabte 4 a les 4 de la vesprada. Li han fotut el dinar, això sí, perquè no podrà allargar massa la sobretaula el eh, magna de Singapur si finalment ve a ese València Atlètic de Madrid. Com dèiem, és eh, la situació donada per aquests horaris que dona la Lliga de Futbol Professional. Vos recorde que abans m'he liat una miqueta. Jornada 7, dissabte 4 d'octubre a les 4 de la vesprada, València Atlètic de Madrid a Mestalla. Jornada 8, diumenge 19 a les 5 de la vesprada a Riazor, Deportivo de la Coruña, València. Com dèiem, altre dels noms de la jornada, Paco Alcácer. A nit ja vos contàvem la intenció del València de sentar-se amb el seu representant i començar a entabir converses per a renovar-li o millorar-li el contracte al jugador valencià. Ja per a disposició per les eh, dos parts, a un Paco Alcácer al qual li roda tot de meravella. I li roda tot de meravella, entre d'altres coses, perquè ahir va debutar amb la selecció, és una bona notícia, va tindre 24 minuts després de que en 66 per Diego Costa i precisament Diego Costa s'ha lesionat en l'entrenament d'esta vesprada. Segons la federació, el eh, jugador del Chelsea té una lesió miofacial en el múscul bíceps femoral de la seva cuixa esquerra i, per tant, és baixa. L'únic davant de referència que li queda del Bosque per al partit del Ciutat de València de dilluns contra Macedònia és Paco Alcácer, que sembla que d'esta manera s'acosta i molt a la titularitat del eh, partit de la selecció nacional, del seu segon partit, en el qual ja entraria en aquest segon partit com a davanter. Bueno, pues, eh, és la notícia, jo crec que eh, alegre de la jornada, el que tot li bé a Paco Alcácer, no gens a veure amb la lesió de Diego Costa, però sí que a Paco Alcácer tot li bé, és la notícia jo crec que eh, agradable de la jornada. I com dèiem, el València en el dia d'avui no ha entrenat, eh, perdó, ha entrenat abans d'agafar descans. Un entrenament en el qual eh, en un Espíritu Santo ha disposat un entrenament a molts jugadors de la cantera, perquè hi ha internacionals eh, fora, i Rulo, Jorge, Nacho, Ebuele, del juvenil A i Rafa, s'han exercitat amb la resta de la primera plantilla. I a més a més, ja que dir que eh, Rodrigo apura per tal d'estar davant de l'Espanyol i Neguedo a la piscina també treballa per acurtar terminis de la recuperació en la seva dolència, com dèiem en un principi, entre 4 i 5 setmanes per al eh, davanter del conjunt valencianista. Però parlàvem de Rodrigo, que ha tingut també una setmana moguda. Eh, anar a Singapur a conèixer Peter Lim i també està treballant en la seva recuperació. Eh, de que ara veure si arriba a aquest partit davant l'Espanyol, a Mestalla, el proper diumenge a les 5 de la vesprada. Rodrigo Moreno, que parlava per a la televisió oficial del club, per a València Play, i parlava de la seva lesió i de com eh, està, en este cas, eh, poquet a poquet, preparant o, prepara, o para poder estar davant els pericos y tirarle una más al seu equipo el domenche No sé, va de una forma normal, eh, ya estoy empezando a entrenar, seguiré con mi recuperación a ver si, si es posible que la semana que viene o el lunes o el martes ya me pueda, me ir incorporando los, a los entrenamientos con los demás un eh, Rodrigo Moreno que a més eh, ha del del fichaje, el último perquè prácticamente a mes va a ser sobre la bocina, eh, del Valencia Club de Fútbol que salvaron Álvaro Negredo, al cual tilda extraordinario d'extraordinari jugador Y que pensa que es un encert total y absolut per par del Valencia la contractació de l'expunta del Manchester City. Creo que Negredo es un jugador fantástico, creo que, bueno, en fin, no hace falta que yo esté aquí diciendo lo que es, creo que ya lo ha demostrado los últimos años, en Sevilla, en el City, en la, en la selección misma, eh, ojalá se recupere pronto, yo creo que también está, está a puntito de, de recuperarse. Eh, personalmente, la verdad que he hablado con él, como estamos ahí coincidiendo en, en la zona de los oficios, bien, se, se buena persona, una persona humilde a pesar de todo lo que, lo que ha conquistado y lo que, de lo que representa. Así que, en fin, yo creo que ha sido un muy buen fichaje por parte de Valencia y espero que nos ayude también a todos. I per últim, un Rodrigo Moreno que pràcticament coincideix amb la semblança de Peter Link que va fer Dani Parejo eh, i que també eh, conta com els va explicar, el que vol i com ho vol, que és dur el valencià a l'èlit, però que també se, sap que això no es fa en tres quarts d'hora, que fa falta temps per a eh, consolidar un equip en l'èlit europea. Nos han tratado muy bien allí. Eh, hemos, al fin hemos conocido de una forma un poco más personal a a Peter Lynn, eh, la verdad que la ciudad también, eh, tanto a mí como a Dani como a mí, nos ha, nos, ha, nos impresionado mucho, nos ha gustado mucho. Y, nada, yo creo que buenas impresiones, eh, se le ve buena persona, se le ve una persona a pesar de, de lo que representa. es una persona bastante simple, nos ha transmitido la idea de que de que, de que no es una cosa momentánea, que él, que él quiere hacer eh, del Valencia un club grande y, él, tiene la conciencia de que eso no se hace de un día para otro, que, necesita tiempo, que necesita mucho esfuerzo. Eh, le ha pedido a Dani constantemente que, mantenga el grupo unido, que él tiene un papel muy importante al, asumir la, este año el rol de, capitán y, en fin, yo creo que eh, lo más importante es que el compromiso que está demostrando él con el Valencia, eh, de que no es un, capricho de, una persona que tenga mucho dinero, sino que realmente él está muy interesado en, hacer algo importante aquí en el Valencia. información del Valencia com dèiem, este cap de en sense Fútbol en primera División que avui no dona per a una pausa para la publicidad y entrem en la información del Llevant un esportiva. Este fin de semana me escapa a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. En la 97.7 Radio ahora lo tienes más fácil. www.la977.com, nuestra página web para que conozcas todas las novedades de tus programas favoritos. Además puedes mandar tus peticiones musicales directamente desde internet. www.la977.com. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 14 minuts per arribar a les 12 de la nit, moment en el que arrencarà la nostra tertúlia i en el dia d'avui hem de parar també el llevant d'una Esportiva, penúltim entrenament a Bunyol, demà serà l'últim, avui durant hora i mitja possessió, pressió i finalització en exercicis disposats per José Luis Mendilíbar, el Zar s'ha retirat un poc abans per una contusió en el genoll dret i Vintra, Simó, Diop i Adua continuen fora per estar amb les seues respectives seleccions. Juan Frank Gavilar i Nicos continuen el procés de recuperació i com dèiem, demà serà l'última sessió. També horaris per a Llevant d'Unió Esportiva disposats per la Lliga de Futbol Professional. A la jornada 7, el dissabte 4 a les 8 de la vesprada, Eibar Llevant d'Unió Esportiva, a Ipulua. I jornada 8, el eh, dia dissabte també, eh, 18, a les 8 de la vesprada, ni més ni menys que tot un Llevant Unió Esportiva Reial Madrid. Ha parlat avui un dels repescats, perquè estava cedit en l'Eibar, va ser pesa clau en eh, ascens de la passada campanya, però que, a més a més, eh, en la present campanya eh, comença ja a actuar per banda esquerra, va actuar eh, i va debutar el eh, passat cap de setmana a Sant Mamés davant de l'Atleti de Bilbao, José Luis Morales, que parlava de que eh, no hi ha que perdre la calma, de que sé que no s'ha començat bé, però que encara queda molt per a revertir la situació en el llevant Unió Esportiva. Sí, eh, acabamos de empezar, quedan todavía 36 partidos y bueno, eh, nos ha tocado un inicio de liga complicado con equipos que venían ya bastante rodados por previas de UEFA y de Champions y bueno, eh, quizá eso les ha favorecido a ellos, pero bueno, eh, estamos tranquilos y sabemos que a priori no eran rivales de nuestra liga y, que tenemos que ir a muerte con los de nuestra liga. y un José Luis Morales que ha parlat del momento que está viviendo del bon momento arribando al primer equipo y comenzando a jugar minutos pero que al de el els peus en terra ha de continuar en esta mateixa línea de treball. Sí, la verdad que es el sueño de cualquier niño pequeño poder eh, debutar en primera división y bueno, a pesar de que el resultado no, no fue demasiado favorable, estoy contento por, por haber llegado donde, donde he llegado. Les palabras de eh, José Luis Morales en el Levante Unió Esportiva y con dèiem, es momento de eh, quedarse en el enfrentamiento estelar que a en el grupo tercer de la segunda división B. Se enfrentarán de a de la vesprada a Torrent, huracán Valencia y el Mestalla Estén ya con eh, dos entrenadores Así eh, que es momento de saludaros Al entrenador del de valencia a Emer Esteve. Hola, Emer, ¿qué tal? ¿Cómo, estás? bona vesprada. tal? Buenas tardes. Bueno, buenas nit, per millor dir. Y también al entrenador del Mestalla, Curro Torres. Hola, Curro, buenas nit. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿y tú, Emer, qué tal? ¿Cómo va la semana? Pues bien, ya terminado prácticamente todo preparado para mañana. Perfecte. Eh, duel important, se junten el quart contra l'onzè. Eh, heu començat eh, molt pareix, eh, quatre punts de Huracan, 3 entre el Mestalla. Emer, com definiries primer al teu rival, al Mestalla? Bueno, pues yo creo que mañana vamos a tener un, un Mestalla de los más difíciles del, estos últimos años porque, bueno, sabemos la calidad que tienen, el talento que tienen los jugadores de la Casa de Valencia, jugadores jóvenes con mucho mucho talento, pero yo creo que van a tener el, carácter ¿no? que tiene Curro y que, le imprime a, sus equipos y seguro que mañana esa combinación pues pues la van a mostrar en el campo. Entonces, ya te digo, calidad y, mucha intensidad, seguro vamos a tener delante un rival difícil. ¿Y tú, Curro, cómo definirías Huracán, el teu rival de demás bueno, yo creo que, Huracán ya lleva varios años demostrando qué clase de equipo es. Yo creo que este año se han vuelto a, renovar y, para bien. Eh, por los pocos partidos que llevamos ahora mismo, pues bueno, eh, un equipo eh, muy ordenado, con gente muy experimentada, que sabe perfectamente lo que hace, gente que a balón parado va muy bien y que bueno, que cuando tienen que combinar, combinan y que, bueno, intentan aprovechar sobre todo en su campo, un campo pues con unas dimensiones un poquito más más pequeñas que de lo normal y que bueno que intentan aprovechar eh, sus armas eh, de una de una manera eficaz no Bueno, en enguany, eh, Huracán, eh, Emerson, ha tornat a... Jo diria que els seus arrels, no? Després d'apostar la temporada passada per un entrenador de fora, torna a mirar en la casa. Ho va fer amb Nico Estevez, el va eh, anar molt bé i mm, me sembla que tu vas a seguir una miqueta i salina continuista convençuts de la directiva de l'equip que presidís Toni Hernández que era la millor opció que tenien. Sí, bueno, espero que los resultados vayan igual de bien que le fueron a él, ¿no? Porque él hizo dos años, bueno, los dos primeros años históricos y con resultados pues muy difíciles de, volver a conseguir. Pero bueno, el club en este caso ha votado por mí después de estar tres años en el juvenil y, y bueno, eso es bueno, ¿no? Conocer el club, conocer lo que, lo que quieren a nivel de identidad y, y conocer cuáles son pues, las, las, partes profundas del club, yo creo que siempre es bueno para, para empezar un proyecto. En el caso de Curro Torres, Curro se guanya, i jo crec que amb lletres majúscules, la renovació després agarrar un equip que eh, perillosamente eh, se daba cap a l'abisme de la tercera divisió i de, en una grandíssima fase de permanència conseguir eh, pues, eh, mantiéndolo en segona B. Eh, per tot el procés per el que ha passat el club tingué que esperar un temps pero la fi, Curro, eh, en a renovació molt merescuda y que prácticamente eh, tú tu vas siempre en les piles ficades, te has reactivado te a començar a trabajar desde el primer día. Sí, bueno, eh, totalmente diferente de las dos temporadas. El año pasado, pues eh, como yo digo, fue un máster avanzado <laughs> y rápido, donde bueno lo más prioritario era sacar resultados en, un espacio de tiempo muy corto. Y ahora, pues bueno, pues hemos podido preparar una pretemporada eh, con un equipo renovado, con gente muy joven, gente de calidad y que, bueno, eh, yo personalmente estoy muy a gusto trabajando con ellos porque, porque te aportan cosas eh, muy buenas cada día y bueno, y uno trata también de, intentar también importarles a ellos pues una serie de una serie de cosas en las cuales podamos hacerlos cada día un poquito mejor, ¿no? Pero ya te digo que, que muy contento con, con este comienzo y con, con la plantilla que tengo. Pero la gente que no conega, presenta Emer, ¿cómo es Emerson Esteve como entrenador? ¿Qué le agrada, ¿Qué no le agrada? Hombre, no te quiero dar mucha información, que está ahí al otro lado del micro. <laughs> Va, no Curro, a hacer como que, tú ahora no, no, no escoltes a Emer, venga. La semana que viene me llamas y te cuento un poco más, pero... <laughs> Bueno, pues yo creo que pues lo, que veis, ¿no? entrenador joven con, con, mucha ilusión por lo que hace, que le gusta mucho su trabajo, eh, tratando de aprender día a día de, de, este nuevo, de esta nueva experiencia y, y bueno, que dentro de, pues por medio del diálogo y a veces de la exigencia, tratas de convencer a una plantilla de tus ideas y de negociar con ellos, ¿no? Para que al final, pues eh, todos tengamos una idea común eh, con la que estamos convencidos y y que nos haga salir cada partido al máximo para tratar de vencer al oponente. De Curro diuen es que eh, eh, el coneixen, es que entrena a él que es una miqueta mm, una traslación no voy a dir una copia porque no me agrada la palabra Pero es una traslación per com el partit, però el temps que ens, del Xolo Simeone. El que coneguent algo a Curro, a Curro lo que le agrada ser es Curro Torres. <laughs> Sí, bueno, sí, la verdad es que, bueno, intento... Pero la comparanza no es ruin ¿eh? No, no, no, no, no, no. Y aparte, bueno, cada uno puede, puede tener una opinión y es, es muy respetable, ¿no? Eh, yo, trato de, aprender cada día, de tener una exigencia mía propia cada día, de transmitirla así a los, a los chavales. Me gusta que mi equipo sepa lo que tiene que hacer en, en cada momento y también, bueno, eso conlleva, eso conlleva que, que, que todo se necesita una exigencia diaria para poder competir, ¿no? Uh -huh. el, enguany Huracan, Emer, ha canviat de, de, de seu, ha canviat d'estadi. Esteu, eh, esteu en Torrent ara. Eh, nota molt l'equip el, el canvi de, de seu? Què tal que te comenten els jugadors? Eh, com són les seues impressions? A ver, a nivel de juego tampoco llevamos muchos partidos en casa, eh, solo dos, ¿no? El día de la presentación con el Conquense y el primer partido de liga. Sí que sí que hay una pequeña diferencia con el con el estadio de Manises, con el campo de Manises, por, por la superficie que es, que nueva. cuando el campo está bien mojado, pues bueno, está un poquito más rápido y, y el espacio, ¿no? A veces las sensaciones que da el entorno, pues parece que el campo es un poquito más grande, pero, pero ya te digo, tampoco podemos dar por sentadas esas sensaciones porque llevamos muy poco tiempo ahí. ¿Es un problema, Curo, tendré que jugar en superficie artificial? No, no, yo creo que hay que intentar adaptarse. La categoría te da para poder jugar en, las dos superficies y yo creo que pues en este caso tenemos que intentar adaptarnos y lo haremos de la mejor forma posible. ¿no? Eh, como ha dicho Emer, yo creo que, el terreno de juego lo han cambiado, el nuevo tiene una buena superficie y aunque la, la, distancia del terreno de juego sean un pelín más cortas, pero bueno, eh, yo creo que, que, está bien para, para la práctica de fútbol. ¿no? a también te tinc que preguntar al Curro por el tema de camp. Eh, el primer partido de Lliga el jugareu en el estadio de Mestalla, en el, en el Gran. Eh, ¿Qué tal para la plantilla? Penses que es mejor? Penses que están fora del seu hábitat natural? ¿Cómo veus tu ese cambio de seu? Bueno, yo he jugado, he tenido la suerte de jugar en los dos terrenos, tanto en el Buchades como, en Mestalla. Eh, los dos terrenos son buenos, los dos campos son buenos, pero bueno, he puesto a preferir, yo creo que que jugar en el mejor campo de España, como siempre digo, yo creo que eso no tiene precio. ¿no? Pues tenemos la oportunidad de jugar nosotros y, y, dársela también a los equipos que vienen de fuera para poder jugar. Yo creo que es una buena oportunidad y, el club está predispuesto a, hacerlo y nosotros intentaremos eh, aprovecharnos de ello. ¿no? Quin diagnòstic me feu cadascun del grup tercer de la segona B enguany? Continuen estant els equips eh, catalans, els de la comunitat valenciana i, i també, també el eh, Saragossa B, a més dels, dels Balears. Eh, potencial important un any més en el, la categoria de bronze en el grup tercer, Emer? Bueno, yo creo que es pronto también. Eh, las primeras jornadas ha habido dos o tres equipos de los que a priori son fuertes año tras año y no han empezado muy bien, pero esto es muy largo y yo creo que es pronto para hacer cualquier juicio. De momento hay que respetar a todos porque cualquier cualquier rival y más ahora al principio pues puede ser puede ser duro. ¿Tú, Curro, con veus la competitividad en Guaya este grupo tercer? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? que es pronto, eh, todavía los equipos eh, prácticamente no nos conocemos, simplemente son, nos conocemos de, haber visto en pretemporada y las dos primeras jornadas, Sí que es verdad que hay, equipos que, se han reforzado, que parece ser que se ha invertido un, poco más en, en, la categoría y que, quizás a esos 5, 6, 7 equipos que a priori puedan estar ahí o que están un, pelín más fuertes, pues quizás se suman dos o tres más y, yo la veo, eh, comparación con el año pasado, la veo un pelín más dura, ¿no? un pelín más fuerte. Bueno, Emer, 3 se espera más pero tan cara un resultado. No, por supuesto que no. <laughs> Me atrevo a decir que, que, termine el partido bien, que, la gente que venga a vernos disfrute de, un buen partido, que no haya lesionados y espero que gane Huracán, por supuesto. ¿Y Curros atraviesa un buen resultado? No, yo me sumo a lo que, a lo que dice Emer. Eh, que la gente venga, vea un buen partido eh, y, espero que mi equipo salga a competir, a tener buena intensidad, que es lo que, con lo que nosotros pedimos y luego, bueno. Eh, el partido dirá para qué lado se, se decanta, no? Bueno, pues ja sabeu, si voleu futbol i del bo, demà a les 7, a Torrent, Huracán, València, València, Mestalla. Els dos entrenadors, Emer Esteve i Curro Torres, eh, pues han estat en la sintonia d'Esports 97 nit, així, en la 97.7 eh, en ràdio. Els dos, molta sort demà. muchas gracias. Ah, dos entrenados, tan de eh, Huracán Valencia como de Mestalla, Emerson Estevez y a Curro Torres. Recordar que además eh, tenemos el primer amistos de la pretemporada de Valencia Basket será al de de Murcia Lucan Murcia. para tancar esta primera millora la besante informativa de la primera millora y también recordar, en este caso no es eh, Valencia Valencia, pero es eh, un pilot de la comunidad con Roberto Miri, que tengo una feliz estrena en Monza. en eh, ese primer entrenament que ha quedat davant del seu company Marcus Eriksson amb el eh, Caterham. Estem a punt d'arribar a les 12 de la nit, anem a agarrar una miqueta d'aire i entrar ja en tertúlia. Apassionant este cap de setmana sense futbol en primera, però no per això sense arguments per a passar una horeta més amb vosaltres. Així, a la 97.7, a Esports 97 nit. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i un minut, així arranca el nostre temps de tertúlia, debat i anàlisi en divendres Esports 97 nit. Saludem ja als eh, dos contertulis presencials que tenim en el dia d'avui. Uh, en este cas, al nostre company de Superdeporte, Andreu Algarola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit, com estàs? Com estàs? Molt bé, i vos? De categoria, doncs pues mira, jo dic, no hi ha futbol, però sí tenim segur que almenys per a este cap de setmana continuar parlant, almenys en divendres, eh, amb els nostres contertulis. Afegim a un nou amic que s'afegeix a, este, a este projecte, a este vaixell, eh, com a contertuli per les nits, el, eh, recordareu de Silla Gol, de Onda Cero, i és un jove periodista que també està amb nosaltres. Sergi López, què tal? com estàs? Què tal? Molt bona nit. Benvingut. Molt bona nit. Moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Preparat també per a discutir amb Andreu, amb Paco, que el tindrem de seguida, eh, amb tot el món, no? Sí, amb ganetes de, de xerrar, de xerrar, de xerrar. un ratet. Sí, I de xerrar de sí, futbol, sí, sí. sobretot. Estem tenint la sort eh, en aquestes dues setmanes que ha arrencat este projecte i estem, la veritat és que orgullosíssims per els inputs que ens arriben, per les xifres que ens estan arribant de, de, de com va i, i això creix i va més el dilluns tenim nosaltres la bomba vos avise, dilluns, bomba en esports 97 nit. Fitxatge d'estrela. Com diu Nuno, va venir la bomba. Pues sí. a, a esports 97 nit, va venir, va vindre també la bomba, vos ho dic jo. Bueno, eh, eh, com deia, eh, en este projecte, poquet a poquet, eh, anem eh, auriguent la, la mà eh, en quant a contertulis, volem que siguin quants més millors, quan més opinions millor. Eh, Andreu ja ha estat, avui s'incorpora Sergi i repeteix amb nosaltres des de Barcelona, com sempre és molt bona una visió moltes voltes des de fora per a posar-nos de peus a terra. En este cas ens torna a acompanyar Paco Gisbert. Hola Paco, què tal? tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com estem? Molt bé, fantàstics i encantats de tornar a sentir-te. Igualment. Bueno, senyors, pues, eh, comencem la tertúlia. Com dèiem, eh, a principi del programa, si teniu, eh, si anàveu a quedar amb Peter Lim, ja sabeu que no podeu quedar el dissabte 4 a les 4 de la vesprada, perquè té compromís. Té un València Atlético de Madrid, que és el dia en què li digui a Parejo que probablement xafaria més allà. Així que ja està clar que en principi seria que és un dia per atendre-ho tot. Ve l'Atlético de Madrid, juga contra el València, probablement ja estarà recuperat eh, Álvaro Negredo per a reaparèixer o almenys per a estar a disposició del míster i damunt de Peter Lim va veure un partit de les de la llei Més si no li falten Manolo i a més jo crec que és un partit que és indicat per a que se senta al seu costat Mendes, no? Atleti de Madrid, Madrid, bueno, jo crec que que inclús Mendes va estar ahí. Me pareix que ja, una vegada s'ha solucionat tot el procés de venda i... Sí, bé, jo, jo crec que sí, ha fixat aquesta data perquè ell pensa que aquesta data ja està tancat el procés de venda. Jo crec que ja ho veu com a definitiu. El, el procés de venda està tancat. Falta lo important que, com en tots aquests casos, és la, la signatura final dels documents que ha de produir-se ara en el mes de setembre i una mm -hmm. vegada es tanque per fi el procés de venda. Ja hem deixat de parlar del procés de venda i parlem d'esports, de futbol, que és el que volíem fer tots. Correcte. Una vegada es tanqui aquest procés de venda de manera definitiva, jo crec que ja el 4 d'octubre d'octubre, crec que és, uh eh, -huh. el 4 d'octubre. 4 de les 4 és una molt bona data per a, per a que vinga l'IM. El que ja no sé si és per a que jugui Negredo, perquè pot ser sigui un poc precipitat, però sí per a que estiga ja a les ordres de, a ah, veure, del míster. A mi el que me digueren és entre 4 i 5 setmanes per a que torni de seguida els companys del Super van fer el càlcul i van dir Manolo, el dia de l'Atlético de Madrid i dic, pues, ahir ja va encaixant-me tot, ja va quadrant-me tot. Sí, és, és més, o, més o menys és la data per a la que mm. s'espera mm. que, puga, que puga tornar el killer i en ganes de veure-lo, per supost, perquè sí, esta sí que és la bomba del, del València. <laughs> Eh, eh, Paco, si tenies algo que fer en, o tenies ganes de quedar amb l'IM, ja saps que el dissabte 4 a les 4 no pot ser. <laughs> sí, ja, ja, ja, ja ho veig, ja ho veig. Bueno, està bé perquè és una hora a l'antiga, eh? Abans es jugaven els partits 4, 4 i mitja. Jo mm -hmm. quan, quan era, quan bueno, era no. xicotet er, eren les 4 i mitja. Jo sóc una miqueta miqueta major ja, mm. però eren les 4 i mitja. Després ha vingut tota aquesta locura de, de a les, a les 6, de a les 7... Ha vingut aquesta locura de Tebas. Sí, a <laughs> les, a les 11, de la nit, correcte. El divendres a les 9 menys quart, bueno, jo que sé, unes coses que dius, madre meva, no? o sigui, una cosa tremenda, no? El partit Bé, a les 11 no tenen ving, sentit. Està bé que vinga el, el, el, el dueño del club, eh, bueno, serà, una, serà una imatge curiosa veure el, el palco, y, bueno y disfrutar de, un presidente en encara que no, no siga presidente porque el presidente continúa un eh, propietari eh, en una, eh, un chino, vamos, com a president. és, una cosa, és una cosa estranya, jo crec que és una cosa per a la història, no? Jo, bàsicament. Jo, eh, el dia, Sergi, que el procés encara no s'ha tancat i jo eh, contava de manera pues, una miqueta per a eh, eh traslladar-li a la gent la quantitat de visions que n'hi ha sobre tot això. <clears throat> jo diria, eh, tinc eh, amics pues, que són, mm, bueno, estan encantats en salvo, altres que no tant, tal, i d'un lloc i d'altre alguns, alguns tenint en compte les dolentes experiencias en el fútbol español y que en el Valencia en vist de tot, dient jo hasta que no estic assignat el contracte, però clar, quan veus que l'IM se deixa 25 quilos de cacaus en Negredo, <clears throat> i quan veus que, quan veus que Kirda o, o, fa, o, o, o se reuneix dos futbolistes del Valencia que fan a Singapur i es diu que estic jo darrere tot això, que jo el que vull que és fer això, aquesta és la meva inversió, aquesta és la manera en la que vull durar el club, vull dir, ja no n'hi ha és cert que fins que no estigui tancat ja, hi ha gent que no va respirar, però sí ja dona una tranquil·litat no tan sols al valencianista de peu, que li la dona, sinó també a molts futbolistes que arribaren a esta plantilla en ple procés de venda i que no sabien eh, quina base tenia este projecte, si era sòlida o no, ara ja respiren molt més tranquils, sabedors que n'hi ha una base sòlida i un tio que ja, definitivament, sí, falta per rascar un paper, però vamos, ja eh, jo crec que eh, hi ha símptomes evidents de que aquest paper el va acabar rascant. Es que la, la, por era normal, ¿eh? sí, sí, sí. era tenible, era tenible. Ni a dos tipos de millonarios de fútbol, ¿no? El tipo Peterman o el tipo eh, que se... Peterman venía de la mano de, un tal Tebas o... De un tal Tebas, sí. Vale, vale, Exacto, sí. No, te, recordaron. Te está bien, sabes, está, está bien, recordares. El, el, el jeque aquel del Getafe, ¿te recuerdas? Que iba a pegar las pantallas. No, no, era, un cambrer, era un cambrer disfrazado. Era un pues cambrer. pues exacto, <laughs> un cambrer. Y incluso el, jeque del Málaga, ¿no? Que i va posar molta pasta, però després va dir, ye, ye, ye, ¿dónde vamos, d'on vamos? Sí, però, no? Paco, saps el que jo vas dir des, de, des del primer dia, eh? eh a mi, evidentment, que es venga el València és una cosa que no ha fet gens de gràcia. I no m'ha fet gens de gràcia perquè són els valencians els primers que no ens ha pogut cuidar eh, eh, la major perla de la comunitat valenciana, val? Sí, Però una volta arribat ahir, i que és el banc el que t'obliga a vendre, eh, quasi tots els que han vingut a Espanya han vingut a fer negoci immobiliari. Sí. Peter Lim ve a fer negoci futbolístic. Sí, sí. I per a mi, hice es un punt esperanza sobre la resta de no magnates, sino mangantes que han arribado al fútbol español. yo, <laughs> la, única, el único pero que le, posaría sería el tema Jorge Méndez, o sea, que, que estiga eh, Jorge Méndez sí, pero a la no, fi no, han a, la, eh? no han vingut tan de Méndez. No, y hay una lectura que, yo volví a hacer en este programa, que es, eh, del mercado de fichaches, tú repases tots els que han vingut y la mayoría, si no son todos, son este de Rufete. al, al final, llevat des que són propietat de Peter Lim, són els de Rufete. El, els Jackson, els Enzo Pérez, on, on s'esperava la influència de, de Mendes, no estan així. Jo, eh, me, me, pareix, me pareix molt l'apunt d'Andreu eh, i vull apuntar una cosa més. Hi ha dos punts que jo crec que han... Eh, com, com seria la paraula exacta? Eh, han impactat molt en la gent de Meriton, en Lehun, en Kim Ko i en, i en, i en Peter Lim. Eh, el dia Kim de la... És un bon nom, és un bon nom, ¿eh? <laughs> Kim Ko, ¿eh? Gorila, no, eh? Kim ya, Ko. ja, ja, ja ho sé, ja lo sé, però... pero <laughs> ya. Sona, ver, sona el que sona, sí. Sona d'una manera, però, però en la ràdio sona... Sona, sona d'una altra, correcte. Sí, eh, sí. Deia que hi ha dos punts que els han impactat molt. Un eh, és eh, la presentació. El Boris que el dia de la presentació al·lucinava molt yo no no había visto mai, eh? No, es que no había no se no producido mai. Y dos... el día de Romario, no? Potser. El, el dia de Romario jo no... Però no estava ple, eh? jo... ho van comentar alguna vegada en, no, no, en alguna no, xerreta, no, però estava, no estava ple. No estava ple, que per cert, Isidro Fotaroja tinc una anècdota molt bona que acabé fent de delegat d'un equip brasiler. Algun dia vos contaré com arribé a la banqueta de l'equip brasiler. Sí, sí, sí. Lo que sí. no te pase a ti. És <laughs> es que tu dius que, que, que ja tens una edat, però jo també la tinc, eh? <laughs> però bueno, ara on anava? A anava? Eh, eh, altres coses que ha impactat a la gent de Mayton i fonamentalment a Peter Lim, pel, per apunt que feia Andreu, és el treball de Rufete. El treball de Rufete és el que mm. aconseguís convèncer a Peter Lim per a que Peter Lim desbloqueix el fitxatge de Negredo quan estaven a 15 minuts de les 12 i no hi havia enteniment entre València i Manchester City perquè ja hi havia acord amb el jugador, ja hi havia acord amb els representants, ja hi havia acord amb Pellegrini per a que deixara marxar el mm. jugador, però no hi havia punt d'entesa entre València i City. I quan eh, eh li expliquen el pla de treball de Rufete és quan l'IM despenja el telèfon, fa dos cridades i diu 25, troco, troco, amb estos. Jo, que, jo crec que si hi havia dubtes eh, en torno a la figura de Rufete, jo crec que este, este estiu els ha despejat tots. I crec que la figura de Rufete ha sigut molt reforçada d'este mercat de fitxatges perquè el que parlàvem la setmana passada, no vulguis o no, però l'equip que han fet guanyarà, pedrà, perquè un equip ha de fer-se, però este equip per noms ha, ha d'anar, ha d'anar. Entonces hi ha gent, eh, jo recordo farà mes i mig, que ven fora a Rufete, a Salvans, a Ayala, i bueno, es parlava de que Rufete que podia ser el capo de l'acadèmia en contra de la secretaria tècnica. Jo crec que ara és indiscutible. Rufete és un, una peça referencial en aquest projecte. Sí, jo crec, jo crec absolutament en això i mira, quan eh, va tindre que fer el que va fer en, en hivern a mi ja m'he cridat l'atenció I, i, i dic el perquè eh, quan un tio acaba d'arribar de rebot al càrrec quan arriba ell, perquè realment, eh, realment com deia Andreu, eh, venia per a fer-se càrrec del projecte de, de l'escola. <laughs> Però encara que la idea principal, la primera idea que té Salvo quan es coneixen, no mm -hmm. era que duguera l'acadèmia només, sinó que portar la secretaria tècnica. L'error el error de Salvo la mm -hmm. temporada passada va ser no desfer-se de Braulio sí, en Xun era la idea que l'haguera tira quan, quan haguera arribat. Sí, però, ahí, ahí és on, però, on Salvo però, haguera hagut de tirar sí. a Braulio perquè haguera fet la planificació Rufete és tota la temporada. És possible, Sergi, que, que, que Ixa siga l'errada de Braulio Braulio, de, perdó, de, de Salvo, però també hem de dir que Salvo va ser conseqüent amb les seues paraules, que és jo vaig a deixar treballar els professionals de la casa i després prendre decisions. Sí, està clar, si això està clar. Val? I, lo que passa és que aquesta idea sí la tenia clara, ell volia que el seu responsable de l'àrea esportiva, tant Correcte. de l'acadèmia o de l'escola, fora, Rufo. fora Rufete. Però deia, un home que arriba de rebot, a on està, sí, sí, sí. que no sap si va a continuar, i que arriba en, en hivern, en el mercat hivernal, en lo complicat que és el mercat hivernal, i fa nou transaccions. Quatre... Ara, ara és una miqueta més fàcil, eh? Abans Qua... era més complicat. Sí, però, sí, ara... però, però sense pasta, perquè eh, en l'hivern de l'any passat estaves pelat, que no sabia si anava a continuar o no, ell tiene una idea muy clara, que es mí este vestidor, este vestidor no es sa, a mí este vestidor no anem a arribar a puesto. No sé, no, sé, no sé si a el que puc portar a arribar a ese puesto. De arriba porque no te clasifiques mm. para competición europea. pero las decisiones la valentía de prender las decisiones Espera a mí el que avala Rufete. Sí, yo creo que, eh, además de fichajes dels una parte muy importante que es el tema de los eixides. Rufete eh, han netejat una parte mm, bueno, del vestuario que era... Les, les pomes florides. efectivamente eh, yo recordo que farem una, una plana farà una setmana en Superdeporte que hi ha, hi ha jugadors que han detectat que en, en apenes unes setmanes de, de pretemporada hi ha un vestuari que no té res a veure amb, de la, amb el de l'any passat. Hi ha, oh. un, hi ha un ambient molt més competitiu, sense anquilosaments i, i sobretot destaquem una cosa, joventut i fam. Hi havia jugadors... Sí, jo crec és, és, és, és la clau, eh? Jo mm. crec que Eh, que, Ara que quan vols donar jo la contrària. Que ah, Rufete vale, vale. ja ha estat en el vestidor, o sigui, Rufete ja ha sigut un jugador del València eh, fa molt, eh? O sigui, Braulio és molt difícil que comprenga el que passa dins Això mateix, eh, perdona Paco, ja, ja la dit de continuar, però és que vull fer aquest insist, perquè això mateix que vas a tu ara a exposar mos ho contava a nit mixta en aquesta tertúlia que estiguem nosaltres. Sí, sí, sí, sí que el fet de que Rufo hagi estat en eixa època del València en què aquest vestidor funcionava, etc eh, etc, és el que probablement li ha donat el temple necessari per a marcar la línia del que vol i del que no vol. És que és això. Primer va estar en l'època que jo recorde que el, el vestidor ha estat més unit de la, de la història del València. En tots els egos que n'hi havia, eh? que n'hi havia moltíssims. Molts! moltíssims. Eh, això per, una, per un costat, però a més va estar quan el, quan el vestidor se va desintegrar també. O sigui, ell va viure com un vestidor se desintegra, i això és molt important, perquè saps eh, quins són els punts claus, que jo no els conec, ni tu, ni ningú dels que esteu allí, evidentment, però, però un jugador que ha estat, o sigui, un, un tio que ha estat dins del vestidor, lo normal és que el conega, saps? I, i, i després, pues, és molt, eh, en, en les armes que tens és molt, molt, molt més fàcil, entre cometes, eh, prendre mesures que les que podria prendre un secretari tècnic, en tots els meus respectes, com, el, com Braulio, o com altres, o com Miguel Ángel Ruiz en el seu moment, o, bueno, no sé, tot, tots els que han mm. vingut durant molts anys i bueno, s'han fet, s'han fitxat per aquí i han tret per allà, però, però no és el mateix. És que no és I, vaig a, I vaig a dir-te més, i sé que això no és popular eh, en el dia d'avui, però com és el que pense, ho dic, que jo crec que Braulio no és un tio, no és un mal element per estar integrat dins d'una secretaria tècnica no, no, però no com a número 1 però no crec que sigui la persona capacitada per a marcar les directrius tècniques d'un projecte no, no, sí, i ho pensem molt sí. Braulio com a número 2 jo crec que és un tio és, però, és un tio és un treballador, treballador, treballador que va a puestos que va a puestos perquè viatja i tal però I, número 1 i, i, també... no, i, que sap, i que sap de futbol eh, que això és sí. important també. jo crec que Braulio tindria que tenir una funció més tàctica que, que estratègica i estratègica sí. Rufete ah. me pareix molt bo m'agrada aquest punt i vaig a dir més hi ha una cosa que té allà la per exemple i que no té Braulio val? Ayala té una cosa molt bona, que és que Ayala eh, primer no crida per telèfon, Ayala va in situ a veure el jugador i a convèncer-lo persona a eh, persona. I, i, i, va, i va eh. Ayala, eh? I, i és, un, és, un, és un tio que marca de prop als jugadors, eh? Marca, no, i que, i, marca i, que i a més cartera, va. I que té una cartera de jugadors que ja tenia abans, abans de que el València el contractara, mm. perquè el tio s'havia dedicat a estudiar molt bé el, el Mira, mercat este, sud-americà. Este, este migdia contava, i és certa l'anècdota, eh, Carlos Bosch en el Supermurciélago, el cas de Rodrigo de Pol, Rodrigo de Polo tenía fe en el Sí. Y cuando se planta allí Ayala, se va Rodrigo de Polo a los oficiales de Racing y digo, ya podéis decir lo que vos den la gana, que yo me he embachado a Valencia. Claro, porque pero, el que va a Pertú es Ayala. En efecto, es que, yo... es que ya daba yo. Més ya de viajar y de parar a el jugador que está muy es Es que no, Es que es Roberto Fabián Ayala el que va a tapar En tu, y el que va que a yo al seu proyecto Y es un paraules claro. Yo Yo voy a contar una anécdota eh, Nicolás Otamendi, sí. la primera persona que contacta a Mbappé para ficharlo Es Roberto Fabián Ayala. i la primera vegada que li crida, ell no se ho podia creure. Ell, eh, bueno, aixina que el vegeu, és un tio pues, grandot, tatuatges, un bad boy, pues no. És un tio que no se podia creure que, que, que, que feia Fabiana ja la tocant a mi al telèfon. I se va quedar gelat. I durant tot este procés en el que ella ha tingut que anar sense dit i tal, ha estat sempre damunt d'ell, cada, cada 15 dies, pum, cridadeta, i sempre damunt d'ell. I allà jo el que anava a dir és que, que he trobat en els últims anys en falta una persona del València, de, una, una, persona histórica, mítica de Valencia, que agarra el teléfono y que el futbolista o el director deportivo se cagara damunt. ¿Qué soy mm. yo? Si yo soy, un, jugador, si yo soy jugador y, me crida, yo que es el Piojo López o Mendieta, joder, pues no lo matéis que me toque una persona que no conec. Sí, o Kempes. Lo que pasa es que la diferencia entre Ayala y Kempes y es que has nombrado tú, es que eh, Ayala tiene una personalidad que no tienen los Saltres. Sí, señor. pero una banda, y después, que Ayala en Argentina es deu sigui, no, no, no, és, no, Maradona és sí, Déu, però ell és l'Espírit Sant. O sigui, jo, jo crec que... I no un Espíritu Sant, no? Jo, però jo, algo, jo crec que no som conscients de mm, la magnitud mm, d'allà en Argentina, vull dir, eh, en Argentina, bueno, pues hi ha quatre o cinc mites, està, està Diego Armando Maradona, està Don Mario Kempes, ara se, se, puja, sembla que puja una miqueta a aquest Olimp Messi després del Mundial que ha fet amb Argentina, però bueno, encara està, i després hi ha una sèrie d'històrics i hi ha dos, dos defenses que entren en el, en el Olimpo dels argentins, que són Passarela i Ayala. La imatge de Passarela es desgasta moltíssim perquè és el president amb el qual River va a la B, mm. val? Cert. i perquè també també eh, tingué eh, mogudes en l'última etapa de Maradona en la selecció, etc etc etc i Roberto Fabián Ayala eh, estem parlant de paraules majors en Argentina. Sí, sí però, però una diferència respecte als que has nombrat, has nombrat tu, a Messi, a Maradona. Maradona va ser capità molts anys, però Ayala va ser etern capità durant tot el temps que va estar jugant en la selecció argentina, el mateix, el mateix li va passar a, a Passarela, jo añadiria, en, en els que has dit, afegiria a Ruggeri, que també és un jugador en sí. una ascendència en, en, en Argentina. El cabezón, que diuen allà. Jo he estat tres o quatre vegades en Argentina i, i, i he parlat amb molts argentins i, i quan dius que és, és del valencià no et diuen ai, ahí jugó el Piojo López. Ah, te, te diuen, ahir jugó Kempes, és veritat, és que són més majors, però la gent més jove, te diu, ahir jugó Ayala. Ahí tu, és que jo crec que Ayala... Ayala mm. no? o sigui, és un jugador que té, té una referència brutal en Argentina. Clar. Antes, de ah. que, antes de que es desviem, jo volia fer una, una xocoteta reflexió. Estan d'acord en tot el que heu dit de ah, sí, que volies, volies i de Ayala. Contrària. Sí, Vinga, sí, sí. tira-li. Se fa una plantilla jove i en fa, d'acord, però per a mi es fa una plantilla de futbolistes que no tenen el sentiment de valencianisme que podrien tindre altres jugadors, que és el que molta gent eh, tira a faltar en esta plantilla. Però... I de futbolistes que no són coneguts, sense anar més junts, els meus veïns o el meu propi iaio, uh mhm. -huh. que no coneix pràcticament a ningú dels futbolistes que ha fitxat en guany al València. I això genera un cert desconcert en molta gent major que està vivint algo que ja havia viscut fa, no sé quants anys passa, fa 15 o 20 anys, el València també va fer una remodelació, no com ara, però sí noms menys, menys coneguts, i és algo que es genera una miqueta d'incertidumbre per a vol el rendiment que van a donar. Val, eh, jo, te van a rebatre els de jo te vaig, a, sí. Jo te vaig a rebatre a la, meu, a la meua, val? A la meua és... Eh, Coneixia la, coneixia la gent a Mista, a Rufet i a Curro Torres quan no, arribaren a València? No, no, no, coneixia la gent a Rafa Benítez? No, no, no, és, no, és, una, no és una crítica. De fet, a Rafa Benítez eh, eh l'anaven a tirar, crec que just abans del partit contra l'Espanyol, i se partit se guanya i és el punt d'inflexió. Estava fora del València. El descans d'aquest partit estava fora del València. És, simplement és el, el que dic que és una sensació de part de l'aficionat del València, sobretot els més majors, que tenen ixa incertesa. I sí que n'hi ha un, un tram de jugadors que cobrixen aquesta quota de valencianisme que no té per què ser obligatori. No Sí, no, no, no. Pero están, pero están Paquito el y Gallá. Y yo, si ven en futbolistas con Rodrigo, si ven futbolistas con Rodrigo, si ve Cancelo, si hará mm. ahora que está Bezo, y no son futbolistas que senten el valencianismo, pero son futbolistas que volen rendir al máximo nivel, porque vuelen conseguir volen un mejor contrato, porque volen buscar ganar un equipo mejor. A mí, mí això me puedo simplemente simplemente digo que ni a una cierta desazón, sí. alguna la manera, mayor, falta anteno. de jugadores valencianos españoles solamente. la plantilla. que había siempre que formar, pero 11 españoles excepto dos que permitiendo los extranjeros mm. pues ahora a, a so de, a so de eh, la internacionalización del fútbol la globalización del fútbol Que, sí, el que ya que es a lo que anda de en en sí, Valencia un señor que pod comprar, portar, traure a los jugadores que buiga, con si el día de vola a agarrar, tirar a toches que tenim y portarme 22 nous o desfer el filial. Però si per no, dir alguna barbaritat, si no que no ho va fer perquè l'aposta de l'IM per el València és més que evident que ve a fer un equip guanyador perquè també és el que li interessa, perquè ell vol fer negoci amb els jugadors que està fitxant Meriton i és completament normal. Si no s'hagués este propietari seria igual, hòstia. Si el València ha sigut ja propietat d'una persona que era, yo sé, Juan Soler y el Badesfer y era de Turís, que el Sirona igual. No, no, sí. Y después lo, del valencianisme, eh, sí que ser que ya una cota de valencianisme que es evidente, que tú lo has es Paco, el Gallá, el Robert, son animales de pero Pero bueno, bueno, eh, a qué te refieres, a, la, a de la cantera? Perquè no. en la eh. cantera jo sé que hi ha jugadors que tenen pòsters del Real Madrid i del Barcelona. Sí, no, això està clar. I, i n'hi ha jugadors de la cantera, però s'està parlant molt bé i l'any que ve, eh, l'any passat, perdó, no hi ha que oblidar que este equip va estar a punt de baixar a la tercera no, divisió. Però això, això jo crec que no és algo definitiu que un equip estigui a punt de baixar... Bueno, sí, eh, hi havia molts problemes, era un equip eh, a punt a punt de trencar-se perquè hi havia molts problemes, falta d'enteniment amb, amb, el, amb el cos tècnic, i al final, eh, sí, el que es diu sempre, Silva, Albiol, etc va eixir d'un equip que va baixar a tercera. A tercera. Isco va eixir de tercera divisió. Sí, això és, és una, una realitat. De qualsevol manera, eh, una cosa, està entramat... Cosa. Digues, eh, Paco. Uh, jo, jo voldria que fareu memòria, o sigui, de l'equip que va guanyar la Copa del Rei fa ara 15 anys, mm. quants valencians n'hi havia en aquell equip? Un. Camarasa, no? Farinós. Estava Farinós. Estava Farinós, estava Juanfran i Juan Fran, no? Però Juan Fran crec que la final no la va jugar. Sí, sí, sí, sí. la final la jugar. No, la jugar, jo crec que va, va, va eixir a la segona part. Va jugar Carboni i, i Juan Fran va eixir a la segona part. Eh, mira, pues, és possible, ja, allà m'agarres, és possible, és possible. Sí, és possible. sí, sí, sí. El Yayo de la Lliga, enguany. Sí? Jujo. O sea, un año, o sea, de aquel equipo no me jugador, un jugador valencià. O sea, en este equipo ni a dos valencians titulares. O sea, porque a vegades sí, sí, no, és que el Valencia té vuit titulars. Y la figura también de Paco Alcácer, que ya ha sigut internacional en la selecció absoluta, eh, això és eh, evident. que apunta a, titular el partit davant eh? Macedònia. I que apunta a titular porque perquè avui s'ha Diego Costa, eh? Cuidado, que no le queda una de davantera. Podria jugar Raúl García en punta, o Sex de... Sex podria ocupar la falso 9, Pero bueno, però jo... No, farà, farà debutar a Munir segur, Lo que pasa es que lo farà debutar, supose que al final. O sea, lo que vol... a, a, mí lo, lo, que em crida l'atenció és que ara... Lo, que vol del Bosque és, és, és agarrar a, a, a Munir perquè no se'n vaya en, en Marroc. Ja, és una, és una xuga eh, que... La, comenta aquí a Barcelona, és normal. A mi. ah, sí? És el que se comenta a Barcelona? L'han ficat en un embarque. Però igual que en Boyan. En Boyan va passar lo mateix. Exacte. Boyan, Boyan xuga per, perquè no se'n perquè no se crec que en la selecció de Sèrbia o de Croàcia. Crec que era en Sèrbia. Crec que I el fa Sèrbia. debutar en un partit per a que Boyan no se'n vaja. El xaval l'han embarcat, totalment. Sí, ja, bueno, a mi el que me sorprèn i fa, i fa molts anys, una altra reflexió d'abuelito, eh, un, un tal Christiansen que jugava en el Barça B, Clemente, sí, que Mente el va, el va cridar per a que jugara la selecció, va jugar un partit i va desaparèixer. Sí, bueno, és que no va fer ni carrera en primera divisió, pràcticament. És que és va molt difícil. Santander, un equip d'estos. Eh, sí, després al Bochum, Alemanya, sí. Això de, de votar-se etapes de creixement, eh, ja me, me pareix un risc. Eh, sí, jo, jo per tancar el tema del que estàvem parlant, l'únic que pretenia era donar aquesta visió de part de l'aficionat del València, sí. que veu en ser recel I, i que els jugadors que, que, pues, bueno, que no coneix i que està a l'expectativa de veure el rendiment que donen. Uh -huh. A mi m'ha sorprès moltíssim el rendiment de Bezo, per exemple. jo, jo Beta no m'esperava que fora central per al primer equip. Aquesta eh? sensació jo, la, jo la vaig tindre quan, quan, ben, quan veneren a Juan Bernal. Juan Bernat. O sigui, jo en un moment vaig pensar, bueno, i ara tots els valencians s'estiven de damunt... Però la confiança en, en Gallà era plena per era, part del era bestial. Sí, sí, ja, sí, sí, sí, sí, sí. per a mi és l'operació de l'estiu. Sí, jo també estic d'acord, però des de fora, o sigui, jo, jo conec a Gallà, ho he vist jugar, i, i jo crec que és millor jugador que Bernat, però la sensació que donava és ostres, estos estan tirant els valencians, després traspassen a Guaita, o sigui, els tres o quatre que n'hi havia se'ls lleven de damunt, deixen els bons, vale? en principi només mm -hmm. era el Càcer, després jo sabia que Gallà era l'alternativa i que no n'hi havia una altra, que ni, ni Sissoko ni res, però la sensació era esta, eh? o sigui, la sensació és, bueno, estos se lleven de damunt als valencians i comencen a fitxar portuguesos, no? Aquesta <laughs> és la sensació. Jo crec que al final no és eixa la sensació. No. És, és tot el contrari. És el que ha dit Andreu, al final eh, no han arribat tant els portuguesos de Mendes. Algú ha arribat, però no tant. Mm, eh, primer portuguesos això, de que... S'ha bueno. fet un equip molt equilibrat, en molt, molta gent jove, jo crec que en realitat s'han fet, fet molt bé les coses. Jo, en el que diu abans de Rufet, estic molt, molt, molt d'acord. O sigui, el planter d'enguany està anys llum del que presentà l'any passat el València quan arrenca la temporada, bueno, Pablo Postiga i companyia. I hem guanyat 14 milions sí, d'euros. Sí, sí, sí, a més. o sigui, hem guanyat 14 milions d'euros i hem, hem, hem fet un equip moltíssim millor que la temporada. I un vestuari. I un vestuari. I, i hem fet un vestuari... Que això és molt important i el entrenador ya veurem, però, però en lo que se refereix a la plantilla, jugador per jugador, tu mires i dius, coño, ten, tenim molt millor que l'equip que l'any passat. Sobre, sobretot hi ha dos conceptes. Un, el de vestidor que acaba d'apuntar Andreu, la sanitat d'aquest vestidor, de la qual sempre estem dient el mateix, però és que me crida molt l'atenció que estiguérem tres anys darrere de Matió per a que deprenguera espanyol, idea que no tenia, no tenia temps, i Mustafi en la seva primera roda de premsa diu, no, no, o sigui, un tio que ve ser campió del món, eh? Ojo, bromes poques ...digo, no, no, es que yo no, ...yo no tengo que esperarme a ningún... ...yo tengo que dependre ya l'idioma idioma... per la meva posición en el camp ...yo necesito comunicarme con los futbolistas... ...y sé para mí es un cambio de mentalidad... de un tío que sabe que para rendir ha de exprimirse en totes les facetes ...y de tío que ...para a eh, pues, eh, eh, el club no estaba per ella estaba estaba para per damunt del club. ...eso per un costat, el vestidor, ...y per altre, la versatilidad tú exceptues els porters ...y algún futbolista, Javi Fuego, tal, i hi ha pocs futbolistes que lo digues mira, este pot jugar en esta posició i en esta posició com a mínim te poden jugar Això en dos veres. I, i jo crec que ara uno el que ha de fer és acertar en un, en un esquema si és que el té clar acertar en un esquema i anar, a, i anar avant quan arrencava la pretemporada hi va un futbolista l'acabes de nomenar que és Xavi Foc que estava eh, <laughs> pràcticament fora del València Club de Futbol. No comptava per a Nuno, no comptava per al cos tècnic i, de fet, Rufete va parlar amb el futbolista perquè intentaren buscar una eixida en cas de que finalment no comptara per a Nuno. Això va ser el primer entrenament. El segon entrenament que fan, crec que ja se n'havien anat eh, fora, la gira sud-americana, crec que va ser, uh -huh. el futbolista es converteix en fonamental per a Nuno per el que aporta dins del camp i per el que aporta dins d'eixe vestidor. Perquè Xavi Foc és un futbolista normal, de fet, si el tractes fora del camp de futbol, no sembla futbolista, sembla més un pastor de cabres o un tallador de troncs asturià. <laughs> és, és molt... Pobre és home. una persona, no, és una manera d'expressar-me, vull dir, és una persona molt normal, és un, una persona molt coherent i per a mi, este futbolista, a pesar de que té 30 anys, i que alguns diuen que està major, però a mi me pareix l'alma de l'equip i té molt de futbol per davant. Javi Fuego jo crec que és eh, més un intangible que un actiu dins del camp. I m'explique. Javi Fuego, si està ara mateix en el València, és per moltes coses que va demostrar al llarg de la temporada passada en el vestuari. I crec que el nivell de qualitat de la plantilla ha augmentat prou respecte de l'any passat i que en condicions normals un jugador de la qualitat de Jai Fuego estaria per baix del nivell i no contaria per ningú entrenador. Ara, Highfoot té moltes més coses a part del seu rendiment des del tren de joc, que és correcte fins ara, eh? Sí. Que és correcte. Jo, eh, mira, eh, me ve molt bé eh, este nom que acabo de treure de, de Javi Fuego i les dues visions que eh, me donen tant Sergi com Andreu. Eh, per què? Eh, pues, pues molt fàcil, perquè hi havia molta gent que em, en esos dubtes que le greven el, proyecto el projecte que abans Sergi, un señor de fora de tal, que s'ha assessorat per Peter Lim bueno, pues, si el que emana es el representante en este caso es Lim pues eso es muy pernicioso per un vestidor que sabe que la meritocracia no estará valorada, sino depende de qui vingues eh, Nuno, que ve de la mano de, George Mendes y que en un principio no contaba Al Javi Fuego Nuno en els entrenaments mira i queda prendat de Javi. En el segon entrenament. Mira, un moment, mm. què vol dir això? Això vol dir que és un missatge de justícia que cal en el vestidor. Sí. O sigui, que este, que podria demanar-li a Lim que li portara un mitjente que segur que mil, eh, Lim en la, en la cartera, en el mostrari, segur que ne du 60. Eh, que és un tio que podria viure molt tranquil, eh, quedant a l'ombra de, de Mendes i de Lim, etc etc no tan sols no ho fa, sinó que un jugador amb el que no comptava el seu treball, perquè el que li convenç a <laughs> no és el treball, la paraula sí. treball. Per tant, la meritocràcia queda a salvo mm. amb aquesta decisió. De cara al vestidor diuen, ostres, este tio no comptava, yeah. però se ho ha currat i ara currant seu resulta que, que, que es, que compta. És un missatge també per a justícia al vestidor sí. de dir el que curre comptarà i el que no curre, vinga de qui vinga, no comptarà. L'any passat el missatge va ser contrari a este i al final arrencar la temporada com va arrencar, però perquè el, hmm. el primer missatge que s'envia a la plantilla va ser totalment el contrari. Va ser una, no sé si recorde mal, va ser una discussió crec que entre el míster i Vanega, on Vanega li diu al míster, no, no, no, és que jo jugué de mitja punta. Com? ¿Perdona? ¿En serio? A, banda que, Sí, bueno, y Matías, no, recordé un Matías que va a decir que él jugaba de central y que no jugaba de de... Y Matié, en una roda de prensa que yo recordé a los empleados del Valencia eh, eh, agarranse el cap sentint de Matié, per ser, parlant el cap, heu vist la foto de Bielsa Sí, sí, es espectacular. la foto, no sé si la has visto, Paco, es el raje de ir de Bielsa en el Olympique de Marsella, Bielsa se planta a ir davant del, dels micros, del Ministerio de Comunicación, y dona tota la lista de refuerzos... que ha demandado... ...y que no le han dud. <laughs> que el diu el nom del tío que le han dud, que diu que se s'assabenta ...cuando ya estaba pasando... la revisión médica... ...y la foto que es espectacular, no sé de quién diario es... Bielsa pegando... el raje descomunal sí. i la, la, la, la cap de pre, no, la cap de premsa, cap de, premsa de, de l'Olympique de Marsella en les mans a la cara diguen la mare que va, la que mos va caure. No sabia on clavar-se. <laughs> Sí, sí. Jo... De fet, mira, de fet, ara si puc te l'enviaré per WhatsApp. Sí, Digues, sí, Andreu, que estem sí, a punt de fer la pausa. Sí, Ma Manolo, eh, jo m'agradaria apuntar una cosa eh, respecte al que esteu comentant del rendiment i tal, i és que eh, Nuno, efectivament, ha enviat un missatge al vestuari i Nuno té molta personalitat respecte de Peter Lim, respecte de, de Mendes i de tots. Hi ha tres jugadors que un aficionat de València segurament a dia d'avui no ficaria en 11, que són Piatti, Heifu i Barragán. Uh -huh. dia... Jo volia parlar de Piatti també, perquè és un cas molt semblant. Pues anem a la, a, a, acaba, Andreu, anem a la pausa i parlem de Piatti, vinga. L'altre dia, dia contra el Màlaga, estrès al camp i és que Nuno està premiant el rendiment per damunt de qualsevol altra cosa. Estic absolutament d'acord. Arribant a les 12 eh, i mitja de la nit, fem una pausa obligatòria en Esports 97 i tornem encara a la nostra tertúlia. Per cert, Paco, foto enviada, mira't ja, el WhatsApp. Ja l'he vist, fantàstic, Dios mío, ¿dónde me he metido, eh? La, la de premsa. Ara tornem, vinga. <laughs> Notición, notición. Dormitienda amplía su promoción, pero solo 15 días. Aprovechalo. Tres colchones al 60% y todo su producto al 50% de descuento. No te lo puedes perder. Visita Dormitienda y a descansar. Este fin de semana me escapa a Biopark. Los fines de semana hasta el 12 de octubre disfruta de la naturaleza salvaje por solo 14 euros. Este fin de semana, escápate a Biopark. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les eh, y tentau, la foto es espectacular, eh, Paco. La cau de prensa digan la madre que va la que hemos va a La que has liado, pollito. La que has liado, la que has liado, pollito. Sí, sí, sí, sí. Es como eh, eh, que, estaba pensando deberíamos haber acabado las obras de San Mamés, no? <laughs> aquellas de, ¿te recuerdas cuando las de l'Ezama, no? te recuerdas aquel raje que, que va, que va ah, pegar el... Lo agarré a trompadas que día El Bielsa que va a decir que las obras no le disaban entrenar, bueno, y va a montar un pirulón fantástico Sí, lo del, del loco està ben posat. Andreu, que també em deixa també no, no, no, la reflexió era ixa, que, que en un està, està premiant el rendiment sobre qualsevol altra cosa i que, i que està demostrant-ho fins ara. Uh mhm. -huh. Sobretot en el cas, eh, anàvem a parlar de Piatti, no vull passar Piatti, per, per Piatti, alt, Piatti, eh, molt ràpidament el cas de Barragán, perquè el futbolista que se n'anava fora no era Barragán, era Joao Pereira. Sí. Era Joao Pereira, a pesar de que reforçava i se lateral... El Piatti jo ha tingut, jo crec que mm, és quasi d'experièntics el que ha passat sí. en Joao. Però bueno, és, està és la plantilla... Estrany, sí que el per, que està jugant que per a mi, és Barragán Que per a mi, eh, no vull que se'm muntin els noms, eh, però ja que entrem en Joao i deixem Piatti de moment en Inés Tambay i ara, ja la replegarem. Però per a mi, eh, per a mi n'hi ha un, un assunt que a mi m'agradaria tocar a la tertúlia és sabedor del caràcter forno fortíssim que té Joao Pereira com farà ara per a reintegrar aquest jugador a la dinàmica de grup quan s'ha vist més fora que dins? Això segur que Rufet i Ayala tenen la tecla per a que el futbolista eh, torne a comptar i ho faran de la mà de, de Nuno i jo estic convençut de que si, que si jo Pereira torna o és capaç de centrar-se i de continuar aportant al València el que ha portat els últims anys, no ha de tardar molt en ser el lateral titular del València perquè jo considere que jo Pereira aporta més a, a data d'avui, mm -hmm. que Barragán entre els dos al 100%. entre els dos al 100%. El problema és que Barragán, el rendiment de Barragán és molt regular. I per a mi Barragán és més regular que jo Pereira. I aquesta regularitat el pot durar a jugar més minuts que jo Pereira. Jo Pereira té una personalitat molt especial. Jo Pereira, com tu has comentat, té un caràcter molt fort. Eh, Jou Pereira forma part del núcleo duro que hi ha dins del vestuari que contrasta amb tota la joventut. Jo Pereira respecta els companys... Que té 30 anys ja, eh? Respecta els companys quan es guanyen el respecte dins del terreny de joc. Té una mentalitat, com t'he molt complexa. Jo, Pereira, quan jo vaig contra així, eh, te recordes? Sí. Va elegir el número 7 i estava creuat amb tot el món, no parlava amb ningú en alguns dies i va elegir el número 7 perquè, perquè dia que si, que, que si el tiraven ella agarrava el 7 i se quedava així. Al final ha agarrat el 12. Ha canviat d'actitud. Ha canviat d'actitud i està, està de puta mare. La figura, és, la figura és el joc, és el joc de l'Instagram, de l'Instagram. Sí, i, el que, el que menjava. El de la foto, el de la foto. I Rufete, ja ho ha dit moltes vegades, si Joao se queda, se quedará y será uno más. Y Nuno igual. Buscaremos solución, os voy a comentar. Nuno, Ayala y Rufete son la clau per a a Joao Pereira i jo crec que no tardarà enxufat, molt que no tardarà molt en ser de la partida de, d'esta alineació sempre i quan curre uh mhm. -huh. més que Barragán i demostre més que Barragán en els entrenaments, sense oblidar de Cancelo. Anem a veure final... què, pot, què pot aportar este futbolista, que recordem que ve del Benfica B i que no sabem massa bé a què juga Cancelo. Ah, si dona el mateix rendiment que Bezo o, que podrien donar altres futbolistes... O que, o que Gallà, que també ve d'un B. Sí, sí, però vull dir com a fitxatge, com un mm, futbolista sí, que no coneixem, clar. perquè a Gallà el coneguem, i de Gallà tenim més o menys referències sí, però, del que fa. Avui també però Cancelo... Avui contava vos que no Super Murciélago que este era un, també un jugador per el qual teòricament anava a apostar Meriton i Peter Lim, però mm -hmm. Peter Lim du un globo important amb el Benfica per el que ha passat en el tema Enzo, y que igual no compra Cancelo y que igual el Benfica se te que a Cancelo, pero que Cancelo ves, ves el ¿eh? Sí, no, no, no. Igual, desde las operaciones del Valencia se encarga Igual el Benfica, que se les prometía muy felices el tema Cancelo-Meriton, igual hmm. igual resulta que Meriton no posa y el Benfica li toca quemente a Cancelo, eh? Yo creo que pero uno es futbolista pero es que Meriton sí que debería de bañarse. Siempre pendiente del rendimiento que dones hmm. Bruno Foculini. A mí te algo que que ese futbolista eh, no pot arribar cedit, estar un any en el València i desaparèixer. Jo crec que... Té que estar... Té, eixe futbolista té una cosa... Té, no passa a vegades que dius, tengo una corazonada. Uh mhm. -huh. Pues este futbolista Home, jo crec que... Fins mínim... ara de ser corazonada perquè no demostra res, perquè l'altre dia ho vegem, no és un jugador posicionat. No, sí, no, és, és molt jove, és molt jove. En una àrea, està en una altra... En fi. és, és, un, és un feeling, no és altra cosa. Sí que sent, també, per, per lo que tu dius, que és un intangible. A mi me diuen que aporta... Eh, bon rotllo. Molt bon, rotllo. Molt bon rotllo. Molt bon rotllo. I me diuen que a la tornada de Sevilla, quan expulsen a Rodrigo de Pol, el primer que aconsegueix arrencar-li un somriure a Rodrigo de Pol en l'avió és Cuculini. Són amics, sí, sí, sí, sí. Jo tinc la impressió de que Zuculini li passarà com li, li passa a molts jugadors que, que els ha fitxat un equip gran, com el cas del Manchester City, i després, eh, quan tornen a recuperar-lo, se, se donen compte de que han fitxat 4 o 5 jugadors en el mateix puesto. O sigui, que això li ha passat al Barça, li passa al Madrid... O sigui, tornen d'una sessió i se donen compte de que no. I ahí és quan es té que estar el València per a tornar a recuperar-lo i, i, i, i hem de veure, com... hem de veure el rendiment que donen guany. Eh, per a comprar-lo. Igual estic equivocat, eh? per, per molt bon rendiment que done, sempre passa això. O sigui, això en, en el Barça passa molt, en el Madrid passa molt, en el Manchester United, en Arsenal, en, en, els, en els equips molt, molt poderosos econòmicament parlant, tots eh, se deixen a un jugador i és molt difícil que el recuperen. O sigui, lo, jo que sé, lo, que ha passat en, en Rafinha és perquè està eh, en el Barça, és perquè està eh, Luis Enrique, Luis Enrique, sí, sí. Luis Enrique d'entrenador. Si no, Rafinha hauria tornat a fer la volta i ara en comptes del Celta me voy al... Tipo al Lofeu, tipo Boyan... Exactament, exactament. Mira. I al final acaben mm. traspassant-lo, pront, pronto o tard lo acaben traspassant, perquè sempre busquen una altra alternativa, un altre jugador, un altre tipus de jugador i al final mai acaba jugant. Eh, el València jo crec que té l'oportunitat en la seva mà. El València té durant un any sencer així el jugador para pa, pa arreglar los oídos uh mhm. -huh. y para convencerlo. No, y convencerlo. pa convencerlo, el jugador también tindrà, tendrá que dir y dirà, I, bueno, i si oferís un quede, rendiment... O, o si torneu a cedir-me, torneu a cedir-me a València. Claro que sí. Crec, crec que, que poden cedir-lo dos anys. En casa. No? Jo de les, de les poques vegades que he pogut parlar amb, amb Roberto Fabián Ayala, 5 minuts que vam estar parlant eh, els dos tranquil·lament i, jo li preguntava per este futbolista perquè no el coneixia i ell me deia algo així com de verdad que la apuesta va a salir bien que tiene cosas y si conseguimos sacárselas va a ser un futbolista muy grande a nivel mundial. Puede ser uno de los mediocentros titulares de la selección argentina en dos, tres años. Zuculini, una cosa que... es això tampoco es muy complicado, eh? porque si juega a Gago no es muy <laughs> complicado Yo también es de vergüenza, la competencia tampoco es elevada. Zuculini tiene una cosa que recorre recorregut, y es porque cuando era nano eh, igual que el en de delantero que de defensa, que anaba a estar no estar en la pilota, y eso se nota ahora Uh -huh. en qualsevol de les áreas y si, a eso y se recorre recorregut el Sapa aprofitar a moviments y ser determinante yo creo que es un jugador top. top. Ahí sí, ahí estem absolutament d'acord. Bueno, pues, eh, eh esta setmana eh, estem aprofitant per a donar un repàs a la setmana. divendres és el que té i, a més, eh, no tenim eh, futbol per davant de Lliga en primera divisió perquè tenim lo de la selecció i podem eh, no tant ja mirar de cara a l'actualitat competitiva de cada setmana, si més no també fer un resum del que eh, hem viscut esta, esta setmana en el València Club de Futbol, esta setmana eh, que acaba sense, sense competició en primera, però que ens ha deixat moltes coses. Estàvem parlant eh, eh del projecte esportiu i esta setmana eh, hem tingut un fil conductor durant el programa, durant quasi tota la setmana, que és el concepte d'il·lusió, val? allò de viure en el, en el país de la piruleta en la calle de la golosina, pues sembla que una miqueta, després d'un llarguíssim, interminable procés, s'ha instal·lat en el valencianisme i, i només cal parlar amb la gent que li agrada el València, i, eh, en quin il·lusió te parla de València. Jo preguntava en el nostre Twitter eh, arroba esports 97 nit, el 97 en número, arroba esports 97 nit, eh, què vos ha fet il·lusionar-vos de nou? I bueno, hi hagueren respostes de, de tot pelatge, no? És evident que el valencianisme s'ha reactivat, és evident que el valencianisme està il·lusionadíssim Eh, eh, i lògicament eh, esta setmana s'ha viscut pues, un fet sense parangó que és clavar eh, més de 14.000 persones en una presentació d'un estadi perquè parlem de 14.000 persones en un acte com si fos un partit de futbol però eh, si uno para a pensar dos voltes resulta que el tio que anà a un fons anava des d'un fons a veure una tribuna, un, perdó, un atril instal·lat en el centre del camp eh, per a veure de, de cantó a un futbolista durant 15 minuts. I, tot, perquè... I tots estic segur que no eren de la capital que eh, n'hi hauria algú de d'Alacant que se faria sí, sí, o Tortosa... Hi havia, hi, havia, hi, havia, hi havia gent de fora, segur. Sí, sí. Eh, per això jo encara li dono més mèrit al fet de obrir la tribuna està molt bé, obrir l'amfitrat està de categoria, però damunt a obrir els fons, jo era una cosa que quan vaig veure obrir els fons, de veritat, és que me feia creus perquè me parava a pensar això. Aquell home que està en el fons, en el cantó, què va veure? I tot i així la gent tenia tanta il·lusió per lo de Negredo, que és la il·lusió que en general transmetís l'equip, que això, més de 14 mira, una presentació. Mira, Manolo, eh, te ho vaig a resumir en tres paraules. Lim, mm? Mestalla i Adidas. Lim, en tot el projecte que envolta en quant a l'arribada la, a de nous jugadors de futbolistes que il·lusionen, Mestalla, per tot el treball que s'ha fet de reacondicionar l'antic Mestalla, perquè la veritat és que ahir n'hi ha que donar-li un deu al senyor Amadeo Salvo per la gestió que ha fet en el nou Mestalla en quant a la maneta de pintura i tres o quatre coses. Stop. En el nou Mestalla no, en el vell. En el vell, sí, en el vell nou Mestalla. <laughs> Stop, stop. crec que cal contar una història, que alguns la sabeu i alguns no la sabeu el projecte al qual Amadeo Salvo executa li dona eixida, perquè és el que Amadeo Salvo executa li dona eixida, aquest projecte dormia en un caixó de les oficines des de fa almenys 3 <laughs> anys. Per què? <coughs> I vas explicar-ho. Perquè en el seu moment el València fa amb l'empresa Adeco un conveni de Mm... Sí, era d'eco, sí, sí, sí. Era, sí, era sí, d'eco, sí, però sí, la, la sí. paraula és d'ensenyament, de, de, d'adiestrament, d'empleats d'alta gestió. Val? com de formación, no? De sí, de formación, en de, formación de empleados de alta gestión. Como consecuencia, com a conseqüència d'aquest conveni, de, marketing del club y de, y tal, se reunisen y apliquen a Isa mm, se se sensació, a de bueno, con que el nuevo estadio está parat y no saben cuándo anem a tindre-lo, a exprimir el que tenim, anem a cambiar la cara, anem a pasar lo Y la anterior directiva, la de Manolo Llorente, va a estimar no ferisse esa despesa. Errada, errada, errada brutal, pero que sabéis que Pero es que no es que Sergi López, Andreu Alberola, que son de Valencia, o Paco Gisbert, que está en Barcelona, pero es de, del me lo es Es que si ven periodistas de fuera, de Sevilla, yo, que cambia la vais y pega al estadio, país de Villarreal, que no lo mostren en cariño. No. Qué bonito tenía el camp. Qué bonito. és una realitat. Que sí, que sí. Agrada o no agrada, és una però, realitat que aquest estadi l'han canviat, l'han rentat. Però igual que la formació de jugadors de Wanda, també estava com una miqueta apartat, els jugadors xinesos que venien a formar-se, i això ho ha recuperat també Amadeo Salvo. Uh -huh. Vull dir, Home, això, el, això ja estava, eh? El, sí, però... Era l'infantil C, sí, era l'Aleví Sí, però se li ha donat més importància, se li ha donat més importància per lo econòmic que porta aquest projecte, i el firmar en Adidas, perquè tu te'n vas a buscar una camiseta del València fa dos anys a Londres... Era impossible. I no n'hi ha. Per què? Perquè Homa no està en aquests països. No. y está en que se de demanar, tenía un sobrecos bestial claro. porque no te divisó internacional. Que, la camiseta de Adidas ¿eh? del Valencia es igual que la del Celta o igual... Sí, no es una camiseta de ah, exclusiva. arribará, ya arribará. no, no no a Londres. O sea, tú te vas a Barcelona a la, botella <laughs> botiga de Adidas y está la camiseta del Valencia. No, sí, sí, no, está claro. Yo fui la comparativa porque voy a ir Homa no es una marca que trabaje en todos los del món. En cambio, Adidas, sí, la camiseta del Valencia la puedes trobar en toda España y en qualsevol part del món perquè Adidas és una marca internacional. Però mira, parlant de camiseta, està, està molt bé l'apunt. Eh, jo l'altre dia parlava en, en gent del club i tal, i preguntava tema quantes ne dugueu venudes de Negredo, i me diu, però és que mira, això està molt bé. Però això és un paremo que s'han inventat en Madrid per a donar-se autobombo, però és que això no té res a veure. És que nosaltres en el que estem il·lusionats i contents és en el que veiem en el carrer, en la resposta de la gent. es que yo no te pregunto eh? Claro, es que, yo de que, había no había noves, de la temporada en, en un partido correcto pero ya ya no en cuanto a samarretes, en cuanto a la respuesta de la G. No, sí, pero como están hablando de los samarretes, prefiero la comparativa, l'any pasa per estes, estos dates no ya tantas camisetas camisetes noves de Joma con n'hi la de Adidas. pero pero Sergi, eh, el, el club on es estamos estamos los amarretes, pero para a no es un indicativo. El indicativo es que el Barça presenta a Douglas y van 200. El Barça presenta a Matié, que es un jugador en en, en figura, y van 50 y a insultarlo. Y a Matos, a Negredo... Eh, pero pero no se podía fumar, eh? Pero <laughs> que, es que, es que mira que Matiú que mal, porque en el Camp no se puede fumar. Exacto, es el único estadio que no se puede fumar, efectivamente. <laughs> bueno, voy va pasar mal allà. completament, eh? Al, al, que Anaba al que anaba es, mira que el Barça, que no es cual se vol. ni tan sols en la presentació de Rakitic. De Rakitic, eh? No, no, no t'estic parlant d'un tuercebotas. De De Rakitic, tampoc. És que ni s'acosta la gent que anava al Camp Nou a més, més de 14.000 canals l'altre dia Bueno, Molt també temps que el València no fitxava algo com, com Negredo. També molt cert, de temps. que bueno, a pesar de que Negredo és eh, el, el fitxatge estrella i tal, el València no ha presentat a ningun jugador des de la era d'Owens des de que entra d'Agüens no, no ha hagut ni una presentació. Zero. Això Zero. també m'he cridat l'atenció. I no sé si és que estava tot encaminat a fer una última presentació al final... Que fora la... la... fa 25 en un any i, i van 200, 200, 200... Claro. le paso una, pero que la que <laughs> siga... El que baje también, también con como explicas a la 3, no, que no te presenten que que esperando a la 3. Sí, no te queda otra cosa que explicar. No, no, es marketing Sí, sí, sí, sí. de fed eh, el Valencia que tanca al fichaje de, de Negredo a pocos minutos de les 12 és el que espera a les 12 i 4 minuts quan ja estem tots estem ja eh, que tenim el nervi la vena, la vena està del coll la teníem com, com un tronco de lechuga mm. eh, d'estar de, de, estar, de estar fent nervis i a les 12 i 4 el València se despenja amb una campanya que és el que eh, el Liverpool ja l'havia fet el, el United, no, United. el United i espera la fer el Liverpool també que, que ser bueno, però molt bona que ser, però, molt, però és que és molt bona és que el copiar-lo a mi m'encanta eh, sí, clar. a mi copiar-lo m'encanta sí, eh? però, però... i aquesta campanya posada a les 12 i 4 es de un impacto bestial. entonces todo el Eso es de, maravilla, pero a mí me agradaría que cada jugador que, que, fichen que le presenten, porque estoy seguro que a todos los que estén así, nos ha preguntado gente, oye, aquí ahora es la presentación de, de yo qué sé, de, de, de, André Gómez? i dic, bueno, pues mira, és que és una roda de premsa, si t'apeteix enganxar-lo a la porta de Paterna, avant. Però és que no van a fer res més. Sí, eh, jo això és una pregunta que em feia l'altre dia, però bueno, bueno, imagina que també eh, eh, és, eh, som directrius de, de Luis Dowens, de Luis Vicente Dowens. El gurú de la mercadotècnia. El, el gurú de la mercadotècnia, eh, que eh, les, el, la temporada passada no tant, en guany sí que sembla que comença a donar els seus fruits, perquè és evident eh, que la eh, eh eclosió eh, de la, de la marca i de la màgia després de de, eh, del, del fitxatge de Negredo va ser important. Per cert, eh, estàvem parlant de, de Negredo. Jo no volia... Eh, estàvem parlant molt de Negredo i, i no volia que s'oblidàrem de, de el debat també futbolístic i futbolero eh, que hem tingut, més enllà de, de lo d'Alcácer, que se'ns ha quedat una miqueta a mitges, mm. que jo crec que Paco va ser eh, davanter i que el València, com avui diu, la portada de Super, i vos contava Manita així en Esports on altres han dit, eh, vol sentar-se amb ell, Rufete té una de les prioritats en quan torna de vacances, sentar-se eh, per a intentar revisar aquest contracte hi ha predisposició per les dues parts, ja, sí. ja que dir-ho també, eh, eh, però també eh, en el tema de Negredo hem tingut jo crec un debat pues, bonico futbolístic, que és el que estàvem anhelant tots no? esta setmana, que és caben els tres davanters en una, un mateix once? Sí, caben, és evident, fas un 4-3-3 i es fiques els tres davant, però eh, bé, és fiable i si once, vull dir, eh, hem tornat a, a, a revifar els debats futboleros, i en este cas eh, Andreu Bemo de futbol, eh, Sergi també, eh, Paco Nedu molt de futbol vist, s'imagineu un... Vull dir, no vos... Jo soc barracaret, jo tota la vida, i a més, <laughs> no, és que no m'amague, mm. jo he sigut, jo era fan de Clemente, eh, sempre m'ha agradat els equips italians, sempre he sigut de la secció italiana. És un clàssic. Sí, no vaig a amagar-me ara. A mi m'encantava eh, veure com ofegava el rival del València de Benítez, m'encantava el València de la primera època, que eh, a mi Rainer me decía, eh, mapa, que quiero yo la posesión. Hmm. Tres toques, eh, dos toques, Cañizar, Piojo, gol. ¿Vale? Eh, y será el fútbol. Y a mí sí es un fútbol que me agrada. Es que son quisinas, son, son no, no. Te agrada Mourinho también, ¿no? Tinquisa Pedra. Mira, <laughs> Mourinho, pues te vas a decir Mourinho, abans arribar al Real Madrid, me parecía un gran entrenador. Eh, cree que abans del Real Madrid, Mourinho era más entrenador que personaje y ah, después del Real Madrid es más personaje que entrenador. No, ahora no, torna a ser un buen entrenador, eh? Pero también més, tics de personaje, eh? Sí, que vamos. tics de personaje. Pero al que baches és, eh, <laughs> de que yo me a Barraqueret, pero si te vayas a pensar, un equipo eh, al que hacer Negredo y Rodrigo, has de ser molt para que no te pose, para que no te motive. A mí no. A, mí no. A mí no, porque yo implicaría que eh, o ve Alcácer o ve Negredo... Bueno, Rodrigo está jugant per la dreta, pero ve Alcácer o ve Negredo habría de caure a banda. Yo creo que si Alcácer le dices caure a banda... Pero es que eso es que eso no, es no es ni negativo. Sí, postuar può giocare, un 4-4-2, con, sí che con, te con, Bacabar, con Bacabarvilla giocante en el Barça, el, nella selezione la Valencia. I, co, no, per, i, quin rendiment ha donat Villa quan ha pues jugat pues, per banda? En la selecció, en un Mundial quasi màxim golejador i campió del ah, món. Veure, sí, sí, sí, sí, llevat d'aquest moment, llevat moment no, puntual... És que el València també ho feia. Que, en, la, en, la dupla, en la dupla Villa Moriente és... Jo vull veure a Paco Alcácer de davanter centre, jo vull veure a Paco Alcácer en l'àrea, no vull veure a Paco Alcácer en la banda. És que a lo millor que acabo en és Negredo, que també pot fer aquesta funció. Uf, no ¿Cómo? Jo, eh? Com? el día que tú digas, eh? anota te Yo creo que Paco sigue siendo que funciona molt mejor. Área. àrea, Paco és àrea. Prop de Claro. Pero si no uno troba la manera de que juguen els tres, que Paco siga estiga en l'àrea... 4-4-2 en Rodrigo per la dreta y Piatti per l'esquerra i jugues en Rodrigo y en Alcácer en punta. Mm, digo que Piatti no... Bueno, pero bueno. <laughs> Eh, eh... al final el tema de Piatti pràcticament s'ha oblidat. Al final, Nuno ha de trobar un, un esquema que l'han de treballar, en encara encara l'han de treballar, que no se ressentisca, perquè si tu vas a posar <laughs> tota la dinamita dalt i després l'equip defensiu, el ah, tot l'entrama de defensiu va per l'aire... Per, per això jo vos diria, jo, jo que sóc barraqueret, val? jo ahir aprofitava que tenia un tio de futbol com a mista i li preguntava... Mm. Eh, eh, no li faig la pregunta, cabe l'estàs en un 11? Perquè sí que l'estàs en un 11, vull dir, eh, sí. un 4-3-3 tal, però li preguntava, però és fiable? i més me, me dirà, clar que sí, no té per què no ser fiable un 4-3-3 amb 3 puntes clars. Però molt de treball. De eh? fet, de fet el 4-3-3 que se juga ara és pràcticament un 4-5-1. Sí. Vull dir, els dos tios de bandes basculen és que segon, dos se, bandes... segons la posició de valor i si ataques o no ataques. Mentre que el 4-3-3 de tota la vida, el 4-3-3 que comença a jugar Brasil en el 68, crec que és, o abans, en el, en el, en el 54, o en 58, perdón, en 58 comença a jugar va ser un 4-3-3, son 3 davant, 3 purs. Vull dir, 4, 3 de y i 3 puntes. para que después comenzaran a, a, eh, a variar en, en de 3 puntes clars, un Uno punta, un davant del centre extrems. i dos extrems, ja. generalment a cama canviada per a que entren buscant diagonal cap a dins. Ja. Després ja començaran a ficar dos interiors en el 4-3-3, que realment és un 4-5-1, mm. segons on estiga la pilota i ataques o defenses. És que té moltes variants la cosa. A veure, jo crec que, que així la clau de, de, de tot la tenen és el doble 8, el famoso doble 8, mm -hmm. i el hmm. centrocampista de contenció que fiquen uno. I si, i si aquests tres personatges eh, saben com treballar i com, i com sostindre tot l'esquema, clar que sí, però això té molt de treball. Yo temo que treball. yo el que, el que obliga sería al, al central, cuando pucha el lateral, caure y sabanda y a Javi Fuego a caure a la posición de central para hacerles basculaciones defensivas del valencia entre tíos en punta. Que tenía que treballar o sí. Que a mí no me agradaría a Paco Alcácer en la banda, también Que es una temporada curta perquè no jugués a Europa. Correcte. Que tens tres davanters. Tampoc. És que pots jugar en dos davanters, recurs, pots gastar-ne dos. Però... Clar, jo, jo, a veure, jo, jo, jo no dic que el València tenia que utilitzar d'entrada molts partits i esquema, però per una remuntada en Copa Ara, jo tinc una cosa. Jo, a Sonia que preguntaré a César Izquierdo i a Pablo Leiva, però jo no sé quin equip en el monte estos tres davanters. Pues ara mateix, amb tres davanters, a mitja qualitat, eh, a mi, home, el City... El Barça, té, només. El Barça tens el Neymar, tens a Messi, tens a Luis Suárez, tens a Munir, que ja veurem. El Madrid. No, el, Ma el Madrid no va tenir... El Madrid tens el, Ma el Madrid a Benzema, Benzema i a Chicharito. Eh, però el Barça i el Madrid estem parlant. <laughs> no, ahí vaig, la reflexió. I una comparança amb, amb qui l'estem fent. No és el Valladolid. Però, eh, no, el jo... Madrid tampoc, perquè tens a Manjukic <laughs> i... I ja està. I, I, ja està. la... jo crec que també hem de, par hem de parlar d'equips de, de, com el City, com la Juve... El Manchester United, ara... El United, ara... El United és el United, és el Manchester United, sempre el PS, El PSG, bueno, té Cavani, eh, Ibra. Ibra i... La Mela, no? Ah, no, la Mela l'ho han traspassat, no? Lucas Moura? i Lucas Moura. Bueno, sí, però crec que Lucas Moura... No, però què vull dir? És, estem parlant, però estem parlant d'equips top a Europa, sí, sí, eh? Sí, sí, no sí, estem sí, comparant sí. la davantera del València de, de, de Postiga, Pavón i companyia no. de la temporada passada que, que feia competència en la del Levante, el Rayo o el Valladolid. Això eh? és una, també una màxima eh, de que vosaltres els periodistes utilitzem la, el terme volem saber el que expressem però no el terme correcte. I això és un problema per l'entrenador? No. un problema es... Eh, no tindre, no tindre. Un problema es mirar le han pasado a la banqueta, va a hacer un cambio y... Y que estiga Pavó menjant una hamburguesa. Y que estiga... Que la banqueta Monchito, Macario y Rockefeller. <laughs> pues, sí, sí, no, está, está està, hay Que hacer los cambios, no? de tindre a tres Sina... Es que eso no es un problema. El problema bueno, el Valencia que... va tindre a Rep Diarte y Kempes, eh? Rep Diarte y Kempes, en efecto, va a ser una davantera, Y además la, recordaba el otro día. La regularidad la tarea de Super Murciélago, que, que, pero a partir de ahí, también será que el Valencia, em, la final de Copa que abans eh, nomenava Paco Gisbert en Sevilla, eh, la juguen els tres davanters que te. Sí. Si, se me que eran eh, el, Piojo, Ilié y Blauvic. Y además, la chapa que li pega y abans de la final a... crees que es a Ilie, eh, la cobra. a jugar eh, igual que va a hacer, porque ese sistema el posa en marcha. el dia que es juga en l'últim partit de Lliga entrar o no en Champions davant el Mallorca de Cooper. Sí. Ve el Mallorca de Cooper, el València li guanya 3 a 0 i fan els tres un partit espectacular, el Piojo i l'Iblaiewicz. y al más a dos días además de la Sevilla yo un entrenamiento en Paterna y agarra a Ranieri y le pide una chapa a Ilie pero aquella no sabía ni, no sabía cómo mirar entrenador de lo insistente tienes que jugar como el pero qué tal y si no juegas como el es que estarás desaprofitando la oportunidad de ser el campo bueno, le pega una chapa Ranieri el de la primera época el de la segunda viene a el el pero el de la primera era un, entrenador muy motivador que sabía guañarse al, futbolista y le va traer rendimiento a un jugador absolutament indolent amb molta qualitat com era, com era Però jo crec que aprofita que li peguen un cop te'n recordes que, que <laughs> Roa en el primer gol li pega una patada en la cara sí. a, a Ilia jo crec que estava mig tonto i allà aprofita Ranieri eh? o sigui, <laughs> hi ha, ha, hi ha un, eh, eh, aprofitat del colp no? hi, ha, hi ha una anècdota molt bona eh, d'un eh, d un, un equip en segona divisió en Anglaterra el Patrick Thistle crec que és que eh, li peguen un colp a un jugador i s'acosta l'entrenador al fisio, que, al metge que ve a atendre-lo, diu, com està? I aquell dient que, pues, que havia perdut el sentit, diu, diu, ara mateix no sap ni qui és, diu, fantàstic, torna-lo al camp i dis-li que és Pelé. <laughs> claro, claro. Sí, sí. O la de Pepe, eh, que, que, que era Pablo. Això no te'n recordes? Ai, ah, ja això me, me va... Me Pepe me... també va, va, es va pegar un colp i quan el vestuari li pregunten qui era, qui era, eh? jo, Pablo, Pablo. <laughs> Ai, mare. Pablo Hernández. <laughs> No, no, no. Mare meua. I, i tam, eh, ara que dius això també, hi ha un jugador d'Alemanya, que no me'n recordarà qui és, que es veig que ha dit que no recordarà mai la primera part de la final se pega un colp en la final, no recordo qui sí, és. Sí, Kramer, Kramer. Kramer, correcte. Kramer. Se, se pega un colp i els metges li han dit que, home, la podrà veure per la tele, però les vivències pròpies d'estar sobre el camp jugant una final d'un Mundial fins que bueno. el substitueixen, i se les ha perdut. Ja, ja, ja dels metges que aquestes vivències mm. ja no les va tornar a tindre. I aquell jugador de la NBA que, que cau desmaiat i entra la dona en casa i quan, quan li pregunten els metges, bueno, sí, sé qui sóc, tinc aquesta edat, visc mm. no sé on, se recordaba de todo menos de la dona. Ay, vale. <laughs> es posible que no se han recordado de la dona, <laughs> pero que sí se han recordado de la suegra. <laughs> y ya no se olvida. ¿no? eso no se olvida. Bueno, pues... Eh, em, semana también, también, pero per a eh? Sí, claro que sí. Huracán estalla. Partidas. Partidas. partidas. Eh, Li preguntava jo, perquè per la gent el coneix una miqueta, a Emerson com era, eh, no ha volgut definir-se massa com a, com a tècnic, però és un, és un bon duel de banquetes demà, eh, Andreu? Sí, a més de dos tècnics que, que, que jo crec que tenen molt per demostrar, i és un derbi de nova cuna en, en el que els últims anys ja, ja han, votat, han votat les xispes. Jo crec que disfrutarem, disfrutarem. Sí, eh, a més, eh, Emer és una, una aposta d'Huracan, ve d'entrenar en les categories inferiors. D'aquest entrenador parlava molt bé Nico Estevez també, és un entrenador eh, que li agrada per lo que he sentit parlar perquè no he vist el treball d'Emer, el veurem en guany el uh -huh. que passa amb Huracan és un entrenador que li agrada molt jugar a l'atac és un entrenador poc defensiu i hi ha gent que diu el contrari jo per lo que he parlat amb Nico i l'entorn d'Emer és un entrenador molt ofensiu i jo vull veure el partit, vull veure, vull veure el Mestalla, vull veure l'Huracan, llevat del que fa el Mestalla en guany, perquè és complicat una sense segona divisió, sí que m'agradaria que o el Mestalla o Huracan pogueren lluitar per aquesta fase d'ascens, eh, eh, perquè però, Huracan... Però que, que l'equip se va salvar en l'últim moment. Sí, <laughs> no, eh, per això pues dic que, eh, que en el cas del Mestalla no l'objectiu és jo, jo mantenir la categoria, està clar, però Huracan que s'ha quedat a un passet dos vegades jo, jo, fa ràbia. Jo crec que sí fa ràbia. Per, jo crec... a, a més, el, el que va puntillar va ser el Mestalla, eh? guanyem 3-0, en Paterna. Sí, en Paterna. Eh, a mi me dona la impressió, eh, parlant d'estos equips, en el cas de, de, del Mestalla, en el que dia Sergi, és que me dona la, la impressió que il·lusiona molt el treball de Curro per, per, per, que se, per el que emana aquest vestidor moltíssim sap arribar igual altres te diuen que tàcticament no és un entra... però tot el món te diu que sap arribar al futbolista d'una manera bestial mira, Nico Esteves és un, és un entrenador mm. que jo per a mi té coses bones té coses mm. molt bones, francament bones però el que diuen els jugadors és que era un, un tècnic de futbol formatiu, no de futbol competitiu. És, un, mm -hmm. és, un, és un tècnic que té moltes coses i que té eh, pues, s'apoya en, en, en disciplines que, bueno, que no, és un tio que curro és un tio de futbol, que és un, és un jugador que ha estat sí, en un sí, vestuari sí, sí, sí. i que sap parlar-li al jugador, que sap ser concret. I això els jugadors, la primera setmana, que és la setmana d'Huracan precisament, Curro arriba al vestuari i en 15 minuts dona quatre nocions bàsiques del que han de fer. I arriba el cap de setmana 3-0. Eh, això per un costat, i per altre, en el cas de d'Uragué, me pareix que és tornar als seus orígens. L'any passat apostaven per un entrenador que venia d'una eh, exitosa carrera en els equips de segona B, de fora de la comunitat, sí. no és que ve el projecte, però a la fi pues, eh, han tornat, i jo crec que és una bona, una bona bona eixida, un encert. un tornar als orígens. Bueno, senyors, se ho heu passat bé? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per suposat. Sí, sí. M'alegre moltíssim, perquè això vol dir que vos veurem per a si més voltes, i que estic encantat, a més, de compartir... La de Dule, se n'ha passat volant. Sí. A mi Andreu Alberola, super, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Manolo. Vinga, Sergi López, moltíssimes gràcies. A tu, Manolo. Barcelona, don Paco Gil Gisbert, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Molt bé. Ho deixem així, recordant que, el, eh, que este programa se remet a les 4 de la matinada, que de seguida, un quan pugueu, tindreu el podcast penjat. Que, a més a més, el dilluns tornem, aquesta cada setmana no hi ha futbol, a les 2 i mitja en el Murciélago, en Levanta Televisió i la 97.7, i que també tornem eh, en el Esports 97, amb la bomba el dilluns, a partir de les 11 i mitja de la nit. Així eh, que, com és eh, normal i se diu sempre a aquestes hores, acaba Esports 97 nit, comença la nit, gràcies, adeu i fins dilluns. Confiando en que nos diga, mira chico